Mga solid HDV positive, ang mga susunod na kwentong inyong mapapakinggan ay mula sa Holy Week Compilation Playlist. Now streaming non-stop. Hilakbo. nanibago si Aljay sa takbo ng misa. Lalong-lalo na sa bagong pari ng simbahan. Mahusay ito sa paggamit ng mga salitang millennial sa kabila ng katandaan nito. Ang lahat ay nakaka-relate. Madali nitong nakukuha ang loob ng mga tao. Hindi tulad ng dating pari na masyadong seryoso kung magsalita kaya nakakaantok. Pero sa paring ito, ganadong-ganado makinig ang mga tao. Siya, si Father Froilan de Guzman. Hindi mahilig magsimba si Aljay. Napilitan lang siya dahil nagyayang magsimba ang balikbayan niyang lola. Ito ang nagpapaaral sa kanya. Mahigpit din ito at kapag hindi nasunod ang gusto ay magbabago ang takbo ng utak. Kaya habang nandito ito sa Pilipinas ay sinasakyan niya lamang ang lahat ng mga gusto nito para hindi siya pahintuin sa pag-aaral. Pagkatapos ng misa, nakipagkita si Aljay sa nobyong si Aljon. Isa itong lalaki na palaging nakaitim. May eyeliner ito sa mga mata at agaw pansin din ang malaimaw nitong buhok. Ang gwapo mo naman ngayon, Aljane. <laughs> Mas gwapo ka pa sa akin at pagkatapos ay umakbay ang lalaki sa kanya at nagsimula silang maglakad. <laughs> Ano ka ba? Stop calling me Aljane. Ako na ngayon si Aljay. Sabay tawa. Isang tunay na babae si Aljay ngunit may pagkalalaki kong manamit. Palagi siyang nakaitim katulad ng kanyang nobyo. Kulay itim ang make-up niya sa mga mata at labi. May panamuti pa siya na nakadikit sa gilid ng ilong at ayaw na rin niyang tinatawag siya sa tunay na pangalan. Kaya naman ang pangalang Al Jane ay ginawa niyang Al J para mas nakakalalaki pakinggan. At nang sa ganun ay maisunod din sa tunog ng ngalan ng kanyang emo na boyfriend na si Al John. Habang nag-aabang sila ng jeep papunta sa isang mall, Napansin nila ang matandang babaeng namamalimos sa gilid ng paradahan. Bulag ang kabila nitong mata at may hawak pang karatula at nakasulat doon. Humihingi po ako ng kaunting tulong para sa apo kong may sakit sa puso at kailangang operahan. Nang bahagya silang mapalapit dito, bigla siyang kinalabit ng matanda sa tuhod at sumenyas na namamalimos ito. Hindi na lang niya ito pinansin dahil walang maibigay na barya. Buo kasi ang pera niya kaya tinatamad na magbigay. Nang mapansin naman ito ng kanyang nobyo, dumukot ito ng isang daang piso sa bulsa at ipinasok pa sa plastik na basong hawak ng matanda. Nagulat siya sa ginawang iyon ng lalaki. Pati tuloy yung matanda ay nagulat dahil sa sobrang tuwa. Pasensya na ho ha. Yan lang po kasi yung kaya kong ibigay eh. Sabi nito sa matanda. Maluha-luha namang nagpasalamat ang matandang babae. Hindi pa nakontento ang lalaki at bumili pa ito ng pagkain at inumin sa tindahang malapit sa paradahan para ibigay sa matanda. Nakaramdam ng hiya si Aljay sa sarili. Hindi kasi siya sanay na magbigay ng malalaking halaga sa mga namamalimos. Nahihiya siya sa magiging reaksyon ng ibang makakakita. Kadalasan ay puro barya lang ang naibibigay niya at pinakamalaki na nga sa mga ito ay limang piso. Pagkatapos nilang mamasyal, hinatid siya ng nobyo sa pag-uwi. Naabutan pa nila ang kanyang lola na may kakwentuhan sa labas ng balkonahe. Napansin din niyang tila masama ang titig ng matanda sa lalaki kaya agad niya itong binulungan at pinaalis. Habang kumakain ng hapunan sina Aljay, bigla siyang kinausap ng kanyang lola at katapat lamang niya ito sa lamesa. Iha, sino yung lalaking kasabay mo kanina? Ha, kaibigan ko lang po yun, la. Magalang niyang sagot ngunit may kaunting kaba sa kanyang dibdib. Huwag ka na makikipagkaibigan sa kanya. Mukha siyang adik. Na sobrang itim ng suot tsaka yung mga nilalagay niyang kolorete sa mata. Alam mo kulang na lang isungay para maging ganap na demonyo paninita ng matanda. Dagdag pa nito, ikaw rin. Ayoko nang nakikita kang nagsusuot ng mga ganyan lalo ka pang nagsisimba. Tanggalin mo rin yung lipstick tsaka makeup mo sa mata. Ang sagwang tingnan kapag puro itim. <laughs> Parang mga kulto. Pagsingit naman ng ina ni Aljay. Ewan ko nga po dyan sa babaeng yan. Ilang beses naming sinasabihan noon tungkol dyan eh, pero hindi naman po nakikinig at pagkatapos ay tumitig ito ng masama sa kanya. Kababae mong tao, iha. College student ka na rin kaya dapat alam mo kung paano manamit ang isang malinis na babae. Hindi na nakapagsalita si Aljay sa sinabi ng matanda. Pati ang pagsang-ayo ng mga magulang niya rito ay hindi niya rin kinaya. Habang kumakain, nakayuko lamang siya at pinipigilan ng pagpatak ng mga luha tanong ng matanda. Nasa na nga pala yung espageti na ibinigay ni Rusing kanina at nilingon silang lahat. Sagot naman ng kanyang ama. Nasa ref ma, gusto mo bang kainin? Kukunin ko na po. Ah, no, no, no, no. Itapon mo na lang. Hindi ko gusto yung kulay ng espageti niya. Medyo maputla. Parang kinulang sa sauce. Tapos wala pang sahog kahit hotdog man lang. <laughs> Hanggang ngayon ba naman hindi pa rin marunong magluto si Rosing? Ganito na lang, huwag na kayong tatanggap ng mapagkaing ibinibigay niya at baka mamaya malason pa tayo. <laughs> Anang matanda at pakumpas-kumpas pa ang mga kamay. Tapos yung anak naman ni Beth kanina nagmano sa akin. Ano nga ulit yung pangalan nun? Marco po. Sagot muli ng kanyang ama. Ah, oo tama. Si Marco. Aba, binata na pala pero bobo pa rin. Sabi sa akin, doon sa university rin pala nag-aaral yung lalaking yun. Pero nang tanongin ko kanina sa English, halos hindi man lang makasagot ng maayos. Ay, sobrang bobo talaga. Paano kaya makakahanap ng trabaho yan eh kung bobo sa English? Palibhasa, mana kasi sa nanay. <laughs> Nag-aaral pero walang natututunan. Tila na wala ng ganang kumain si Aljay. Ang sarap pa naman ang ulam nila pero hindi na niya ito malasahan. Puro mapapait na salita kasi ang naririnig niya. Bukod sa nakasisira ng tenga ay nakasisira rin ito ng panlasa. Pagkatapos kumain, nagkulong agad siya sa kanyang kwarto. Nawalan siya ng ganang makinig ng mga heavy metal na music na palagi niyang ginagawa tuwing gabi. Sa halip, Puro mga kantang makapagpapaluha ang kanyang pinatutugtog habang nakasandal sa kanyang higaan. Habang tumutugtog nga ang You'll Be Safe Here ng River Maya, patuloy sa pagpatak ang mga luha niya. Pakiramdam niya kasi ay walang lugar sa mundong ito ang mga taong katulad niya. Walang nakaririnig sa mga sigaw niya. Walang ibang nakaiintindi sa kanya kundi ang nobyo niyang madalas ding husgahan dahil sa pisikal na pananamit. Sa kanyang paghiga, paulit-ulit niyang pinatugtog ang When You're Gone at Keep Holding On ni Avril Lavigne. Inubos niya ang luha sa mga kantang iyon at hindi niya tinigilan hanggat hindi natutuyo ang kanyang mga mata. Ang mga awit na iyon lang kasi ang nagsisilbing panlabas niya sa bigat ng kanyang loob. Kinabukasan, may isang balitang nasagap sina Aljay na nakapagpagimbal sa kanila. May natagpuan umanong bangkay sa gilid ng sapa. Wala itong saplot sa katawan at ang masaklap pa, wala itong ulo. Hindi tuloy makilala kung sino ito. Dahil doon, lalo siyang hinigpitan ng mga magulang pati ng kanyang lola. Ayaw na siyang palabasin ng mga ito liban na lang kung magsisimba. Tutalay bakasyon pa naman daw kaya wala din siyang dahilan para lumabas ng bahay. Kaya heto siyang muli ngayon, nakakulong sa kwarto. Musika ang palaging kasama, sa chat na lang din sila nagkakausap ng kanyang nobyo at kung tumawag ito ay saglit lang din. Labas-pasok kasi ang lola niya sa kanyang silid na tila binabantayan siya na labis niyang ikinaiirita pero wala siyang magagawa. As in, wala. Araw ng linggo. Muli siyang nagsimba kasama ang kanyang lola. Ang mga magulang naman niya ay mamayang hapon para magsisimba. Habang nakaupo silang dalawa, hindi niya magawang dumikit sa matanda. Pakiramdam niya ay nasa impyerno kasi siya. May katabing demonyo na handang manakal sa oras na magkamali siya ng galaw. Bawat minuto ay taon ang katumbas na tagal para sa kanya. Kasalukuyan nang nagmimisa. Napagod siya sa kayuyuko kaya bahagya niyang inangat ang kanyang ulo at iginala sa paligid ang mga mata. Hanggang sa may napansin siyang kakaiba. Kakaiba umagaw sa kanyang atensyon ang mahal na birheng nakaukit sa makulay na bintana. Akala niya noong una ay namamalikmata lamang siya pero nang pagmasdan niya itong mabuti, nakita niya kung paano gumalaw ang mga mata nito at iginagala isa-isa sa mga taong naroroon. Nang mahagip naman ang kanyang paningin ng iba pang mga imaheng nakaukit sa paligid, kinilabutan siya sa paggalaw ng mga mata ng mga ito. Unti-unti ring nagbago ang ekspresyon ng kanilang mga muka. Ang iba pa nga ay tila nagagalit. Ang iba naman ay parang nalulungkot. Ngunit ang iba, nakangisi na parang demonyo. Pinitiwan niya ng titig ang mga imahe at saglit na pumikit. Pagkadilat niya, napasulyap na naman siya sa mga rebulto. Higit siyang nagulat nang makita rin ang pagbabago ng anyo ng mga ito. Sa pagkakataong iyon ay mas bumabangis ang mga muka nila. Umiikot na ng tuloy-tuloy ang mga mata nila hanggang sa tila nagdudugo na ang katawan. Mas nakakatakot pa nga sa demonyo ang nagiging kaanyuan nila ngayon. Muling pumikit si Aljay habang nanginginig ang mga kamay. Hindi niya maunawaan kung bakit siya lang ang nakakakita noon hindi na siya tumilat papagkatapos at nananatili siyang nakayuko at nakapikit hanggang sa matapos ang misa. Daladala niya ang hilakbot hanggang sa kanyang pag-uwi. Binuksan niya ang lahat ng mga bintana sa kanyang kwarto para pumasok ang liwanag. Hindi na niya alintana ang pagtama ng araw sa kanyang kama. Umupo na lamang siya sa harap ng lamesa at nagpatugtog ng mga pangsayaw na musika upang malabanan ang takot. Sa bawat araw namang nagdaan, sunod-sunod ang mga bangkay na natatagpuan sa kanilang lugar. Lahat ng mga ito ay walang mga damit at ulo. Puro lalaki rin ang mga biktima. Palaging sa sapa itinatapon ang mga bangkay nito. Minsan naman ay sa ilog. Dahil sa mga pangyayaring iyon, hindi na ito natagalan ng kanyang lola na ubod ng arte nagpa siya na itong bumalik sa Amerika dahil hindi na nito gusto ang mga nangyayari sa lugar na iyon. Maagang gumising si na Aljay para tulungan ang kanyang lola sa pag-iimpake ng mga gamit. Huling araw na nga ng bakasyon nito at ginanahan pa siyang makipagplastikan dito. Nang may hatid na sa airport ang matanda, tuluyang guminhawa ang kanyang pakiramdam. Sa wakas ay malaya na siyang muli kung kaya't nagbalik siya sa dating gawi. Nilakasan niya ang volume ng cellphone at ninamnam ang rock music na kanyang pinakikinggan. Masaya siyang nakatanaw sa bintana ng sasakyan habang pinagmamasdan ang matataas na mga gusali. Kinabukasan, tinawag siya ng nobyo. May mahalaga raw itong sasabihin sa kanya at nang magkita nga sila, hindi niya inaasahan ang ikwenento nito na labis niyang ikinagulat. Ayon kay Aljon, Mag-isa na lang daw siyang naglalakad pa uwi noong isang gabi nang may biglang humarang sa kanyang itim na kotse. Bumaba raw mula doon ang dalawang lalaki at pinagtulungan siyang ipasok sa loob. Dinala siya sa isang bahay na nasa likod ng simbahan. Doon ay marami nga siyang natuklasan. Ipinasok siya sa isang malawak na kwartong halos walang mga kagamitan. Tanging mga kandila lamang sa paligid ang nagsisilbing liwanag. Puno rin ng mga kakaibang sulat ang dingding na hindi niya maintindihan. Sa isang mahabang lamesa, gumulat sa kanya ang nakahilerang mga pugot na ulo. Base sa itsura ng mga ito, lahat sila ay puro mga lalaki. May pumasok pang ang isang matandang lalaki sa loob. Naghubad ito at lumapit sa kanya. Hinipo pa nito ang maselang bahagi ng katawan niya at nagtangka siyang halikan sa labi. Naglakas loob siyang manlaban at mapalad na nakatakas ngunit may isang bagay na labis umanong nagpasindak sa kanyang isip. Ang matandang nagtangkang pagsamantalahan ng kanyang pagkalalaki ay walang iba kundi si Father Froilan de Guzman, ang bagong pari sa kanilang bayan. Ito rin ang nagpapadukot sa mga lalaking may magagandang itsura at katawan para pagsamantalahan at pagkatapos ay paslangin. Hindi makapaniwala si Aljay sa ikwenento ng nobyo. Ngayon lang niya nakitang natakot ng ganoon ang lalaki. Hindi nila alam ang gagawin. Gustuhin man nilang magsumbong sa otoridad ay hindi nila magawa. Napanghihinaan sila ng loob Masamang tao ang kalaban nila at alam nilang higit na makapangyarihan kesa sa kanila. Dahilan upang hindi rin nila alam kung papaano magsisimula. Tila pumanig ang panahon sa kanila. Hindi nagtagal, kumalat din sa buong bayan ang malagim na lihim ng pari. May ilan itong mga biktima na nakatakas at nakapagsumbong wala nang nagawa ang pari ng dakpin siya ng mga pulis. Natagpuan din sa loob ng bahay nito ang nawawalang mga ulo ng mga bangkay. Napag-alaman din ng otoridad na may organisasyong kinabibilangan ng matanda na kung saan puro mga lalaki ang kinakailangan nila para isagawa ang ritual. Pagkatapos nilang pagsamantalahan ng biktima ay pupugutan na nila ito ng ulo upang ialay sa kanilang Panginoon. Ang katawan naman ng mga ito ay itinatapon sa tubig upang ialay sa mga espiritu ng katubigan. Naliwanagan din si Aljay kung ano ang ibig sabihin ng nakita niya sa mga imahe at tribulto sa loob ng simbahan. Ipinahihiwatig ng mga ito ang tungkol sa madilim na pagkatao ng bago nilang pari. Kaya isa siya sa mga napiling pagpakitaan ng pahiwatig ay dahil kasama rin ang nobyo niya sa magiging biktima. Huminto siya sa paglalakad at napatingin sa harap ng simbahan. Bigla niyang naalala ang masayahin at palabirong pari na dumating sa kanilang bayan. Hindi siya makapaniwalang may itinatago itong madilim na pagkatao sa kabila ng kanyang nagiging karakter lalo ang kanyang ipinapakitang positibong imahe. Dahil doon Higit siyang humanga sa kanyang nobyo na isang adik at demonyo. Lalo siyang napamahal dito at nasabi sa sariling napakapalad niya dahil meron siyang isang kasintahan na walang kasing sama. Bibili sana siya ng pagkain sa isang tindahan nang makakita ng batang namamalimos sa gilid ng daan. Napangiti siya. Bakas sa kanyang anyo ang masamang pinabalak. Mga Solid HTV Positive, ang mga susunod na kwentong inyong mapapakinggan ay mula sa Holy Week Compilation Playlist, now streaming non-stop. Hilakbo kapag may kumatok sa pinto, huwag mong bubuksan. Baka makita mo ang iyong sarili. Iyan ang babala ng karamihan sa kanilang mga kapitbahay at kamag-anakan ngayong dumating na ang Semana Santa. Kinatatakutan sa baryo makisig ang mga nilalang na kumakatok sa gabi at nanggagaya ng muka. Kinukopya daw ng mga ito ang anyo ng taong magbubukas sa pinto Oras na sila'y mapagbuksan ng pinto ay papatayin nila sa marahas na paraan ng biktima. Sadyang mapanganib at makapangyarihan ang mga nilalang na ito. May pagkakahawig ito sa tinatawag nilang doppelganger na kilala sa panggagaya ng muka. Pero sa baryong iyon, ang tawag nila rito ay bakubo. Tuwing sasapit ang Semana Santa ay nagbabalik sa kanilang lugar ang mga bakubo kaya naman ang mga tao roon ay nagsasabit ng kahit anong bagay na kulay pula sa harap ng kanilang pinto bilang pantaboy sa mga ito. Ayon sa kanilang paniniwala, takot ang bakubo sa mga bagay na kulay pula dahil nakakabulag ito ng kanilang paningin. Oras na mabulag ang isang bakubo, mawawalan na ito ng kakayahang makapatay at makapanakit ng tao. Kaya sa malayo pa lang ay umiiwas na ang mga nilalang na ito kapag nakakakita na ng kulay pula sa harapan ng pinto. Pero siyempre, hindi naman lahat ng tao roon ay naniniwala rito. Kadalasan ay sila yung mga tao na hindi pa kinatok ng bakubo kahit kailan kaya inaakala nilang ito'y kathang isip lamang at inimbento bilang panakot kabilang ang magkakapatid na sina Raffy, Erwin at Ben sa mga hindi naniniwala sa Bakubo. Ilang Semana Santa na kasi ang tumating sa kanila pero ni minsan ay wala silang naengkwentrong kababalaghan sa buong buhay nila. Sa katunayan pa nga'y tinatawanan nga lang nila ang mga taong nababaliw sa takot dahil dito. Katwiran ni Raffy E eh kung may dapat man tayong katakutan, eh yun yung kapwa-tao natin dahil hindi mo alam sinasaksak ka na pala kapag nakatalikod. Ngunit sa pagkakataong iyon ay mag-isa lang si Rafi sa bahay. Sumama kasi ang dalawang kapatid niya sa vacation trip ng mga barkada nila sa Baguio. Kapag Semana Santa ay hindi na dapat gumagala ang mga tao kung saan saan lalo kapag sasapit ang Biyernes Santo. Pero sa tatlong magkakapatid ay hindi uso ang mga ganoong kasabihan ni hindi nga nila sinusunod ang mga pamahiin tuwing mahal na araw. May sarili silang batas at mundo. Katunayan nga, sa buong lugar na iyon ay si Rafi lamang ang nakapagpapatugtog ng malakas tuwing umaga. Ang mga tugtugan pa niya ay hindi basta-basta. Karamihan dito ay mga uri ng metal na may bahid ng kademonyohan ng lyrics. Isang bagay na hindi rin dapat ginagawa tuwing Semana Santa dahil nga ito ay araw dapat ng paggunita, pag-aayuno at pamamanata sa Panginoong Diyos. Dapat nga din ay tahimik lang ang buong linggo ng Semana Santa. Nabubulabog nga araw-araw ang mga kapitbahay ni Rafi kapag sinimulan na niya ang mabibigat na tugtugan sa kanyang sound system sa bahay. Akala tuloy ng mga tao sa labas ay nagtatawag na siya ng demonyo sa style ng tugtugan niya karaniwang laman ng kanyang playlist ay ang mga kanta ng bandang Marilyn Manson, Black Sabbath, Slipknot, Cannibal Corpse at iba pang mga bandang iniuugnay sa satanismo. Isang ali ang sumita sa kanya na mapalabas siya ng bahay para magtapon ng basura. Hoy, Rafi! Mas malakas pa yung tugtugan mo sa mga kumakanta ng pabasa rito! Baka pwede mong hinaan yan at nakakaistorbo ka. Aba, bakit naman? E may batas ba nagsasabi na bawal magpatugtog ng ganito tuwing Holy Week? Eh kung meron, balitaan mo na lang ako at magkita tayo sa korte. Pero kung wala, manahimik ka at wag mo akong pakikialamanan. Napaurong na lang ang dila ng Ali sa talas ng bibig ni Rafi. Biyernes Santo ng araw na iyon. Nananahimik ang lahat sa kanilang mga tahanan pero si Rafi ay nagpa-party mag-isa sa kanyang silid. Ganoon siya kapag naiiwang mag-isa. Bukod sa solo niya ang buong sulok ng bahay, kanyang-kanya lang din ang lahat ng pagkain sa frigider. Pagdating ng hapon ay napagod din siya kaya nagpahinga muna. Humiga siya sa kama at tiningnan online ang ganap sa dalawang kapatid niya ang dami na agad ng mga bagong pictures nila sa Baguio kung saan puro mga kalukohan, inuman at nightlife din na makikita. Hindi naman nakararamdam ng inggit si Rafi dahil katunayan ay taon-taong kasama rin siya sa bakasyon ng mga itutuwing Semana Santa. Ngayon lang talaga siya nagpaiwan dahil parang mas trip niyang solohin muna ang bahay. Pasadong alas 12 ng hating gabi nang maalimpungatan si Rafi sa ingay ng mga kapitbahay sa labas. Dumungaw siya sa bintana at doon ngay nakita niya ang ilang mga taong nagkukumpulan sa isang bahay. Ayon sa mga narinig niya, may panibago na naman daw biktima ang bakubo. Natagpo ang patay ngayon sa sariling tahanan ang kapitbahay nilang si Wilson. Basag daw ang ulo nito habang nakaipit sa basag na bintana. Kanina ay sumisigaw pa raw ito at hihingi ng tulong kaya nagising ang iba. Ngunit pagpunta nila roon ay isa nang malamig na bangkay si Wilson. Natawa na lamang si Rafi doon. Sigurado siyang kriminal lang ang gumawa niyon kay Wilson at hindi naman isang maligno. Alam na niya ang istorya ng buhay ni Wilson. Marami itong kaaway sa iba't ibang lugar lalo na't kabilang din ito sa isang fraternity kaya hindi malabong mga kaaway rin nito mismo ang gumawa nun sa kanya napalabas ng bahay si Rafi pero hindi siya roon nagtungo. Sa halip ay pumunta siya sa bahay nila Melanie, isa sa mga barkada niya. Kumatok siya ng dahan-dahan sa pinto. Narinig niyang nagbubulungan sina Melanie sa loob kasama ng mga pinsan nito. Muli siyang kumatok. Nagsimula nang magsigawan ang mga tao sa loob. Tawang-tawa naman tuloy si Rafi sa reaksyon ng mga babae. Gumatok siyang muli at nagsalita na sa harap ng pinto gamit ang malalim na boses at sinabi pa niyang, Kukunin ko ang inyong mga kaluluwa. Lalong lumakas ang sigawan ni na Melanie at nagbato pa ng tsinela sa pinto. Halakhak naman si Rafi sa kabinuksan ng bintana ng mga ito at pagkatapos ay, Hoy! Kalma! Ako lang to! Napamura tuloy sa kanya si Melanie Tragis naman Rafi oh. Ba't ka ba nangangatok ng ganitong oras? Ano bang kailangan mong hayop ka? Mangyak-nyak na sabi sa kanya ng babae. Nakita niyo na ba yung nangyari ngayon sa bahay ni na Wilson? Oo, nakita na namin kanina. Kaya nga pumasok kami agad dito eh. Grabe, kawawa naman si Wilson. Ang tindi naman yung pagkakapatay sa kanya ng bakubo. Nako! Subukan lang ng engkantong yan na kumatok sa bahay ko. Pagbukas ng pinto, kamao ko kaagad na sasalubong sa mukha niyan. Yabang talaga nito. Muwi ka na nga sa inyo. Nakakabulabog ka. Tumatawang ni Lisa ni Rafi ang bahay at umuwi na nga sa kanila. Kahit kailan talaga ay matatakutin ang kaibigan niyang yun. Ilang beses na nga niya itong na-prank dati pero hanggang ngayon ay hindi pa rin nadadala sa kanya ang babae. Sabado de Gloria Isang normal na araw pa rin iyon kay Rafi. Bukas ng linggo pa darating ang mga kapatid niya kaya may isang araw pa siya para masolo ang bahay. Tinamad siyang magpatugtog ng araw na iyon kaya nag-movie marathon na lamang siya sa DVD habang katabi ang mga pagkaing hinakot niya sa frigider. Maghapon siyang nanood ng pelikula. Hindi na niya namalayan ang isang itim na nilalang na nakadungaw sa bintana niya. Pagsapit ng gabi, naisipan ni Rafi na magluto ng fried chicken para sa kanyang hapunan. Dahil siya lang ang mag-isa roon ay wala siyang magiging kaagaw sa paborito niyang ulam. Habang abala sa kusina, nakarinig ng katok si Rafi sa pinto. Hindi niya ito pinansin noong una dahil isinasalang pa lamang niya ang mga manok sa mainit na kawali. Subalit muling umulit ang katok makalipas ang ilang saglit. Doon na niya iniwan ang niluluto at nagtungo sa sala. Inisip niyang baka isa lang ito sa mga barkada niya na naisipang bumisita. Bumisita. Pagbukas niya sa pinto, nanlaki agad ang mga mata ni Rafi dahil sa nakita. Ang nasa harap niya ngayon ay ang taong kamukhang kamukha niya. Pati damit nila ay parehong pareho rin. Ang pinagkaiba lang ay sunog ang kalahati ng mukha nito at may mga saksak pa sa katawan. Nanigas ang katawan ni Rafi sa labis na sindak. Bago pa siya makagawa ng aksyon Sinunggaban na siya ng nilalang at binalibag sa dingding. Napakalakas ng nilalang na ito at taglay nito ang lakas ng sampung halimaw. Nagawa siya nitong buhatin at ihagis pa sa pader. Nawala ang lahat ng tapang ni Rafi sa katawan. Siya naman ngayon ang sumisigaw at humihingi ng saklolo. Sinarado ng nilalang ang pinto at muli siyang nilapitan bago pa siya makatayo ay hinila siya nito patungo sa kusina. Doon ay binuhat siya nito sa lieg gamit ang isang kamay at pagkatapos ay inihagis pa sa malaking aparador na naglalaman ng mga kagamitan sa kusina. Nabasag ang aparador at nahulog pa sa kanya ang matatalim na kutsilyo. Nagtamo siya ng matitinding saksak at sugat sa iba't ibang bahagi ng katawan. Hindi na siya makatayo pa sa pagkakataong iyon at puro sigaw at iyak na lang ang nagawa niya. Muli siyang hinila at binuhat ng nilalang palapit sa lutuan at sa pagkakataong iyon ay idinikit ng nilalang ang kanyang muka sa kumukulong kawali. Isang nakaririnding sigaw ang pinakawalan ni Rafi. Sa pagkakataong iyon ay napilitan siyang magwala at lumaban. Sinubukan niyang sakalin ang nilalang at pinagsusuntok ito sa muka. Ngunit hindi man lang nakiliti ang nilalang sa bawat atake na pinakawalan niya. Ito naman ang nagpakawala ng suntok sa kanyang tiyan at sumuka agad siya ng pulang likido at bumagsak pa sa sahig. Ganoon kalakas ang nilalang na kamukhang kamukha niya. Kinuha ng nilalang ang kumukulong kawali at pagkatapos ay ibinuhos sa kanya ang mainit na mantika at sakto pa sa kanyang muka. Nang isay siya sa labis na sakit, ni hindi na niya magawang sumigaw. Nanghihina na siya at parang bilang na lang sa daliri ang hiningang ibinubuga niya. Hindi pa nakontento ang nilalang at ipinalo pa sa kanya ang mainit-init na kawali. Sa pagkakataong iyon, tuluyan ang nandilim ang diwa ni Rafi. Huli na bago niya napatunayang may katotohanan nga ang mga bakubo na gumagaya ng muka at kumakatok sa mga pinto tuwing mahal na araw. Kinabukasan ng tanghali ay nakauwi na sa bahay sina Erwin at Ben. Dala-dala nila ang mga pasalubong para sa kapatid nilang si Rafi. Ngunit pagpasok sa bahay, nagtaka sila sa itsura ng loob. Para itong dinaanan ng matinding dilubyo. Ang gamit pa nga nila ay nawasak pat nagkabasagan. Pagtungo naman nila sa kusina, ginulat sila ng bangkay ni Rafi. Rafi Nasunog ang kalahating muka at tadtad pa ng saksak ang buong katawan. Mga solid HTV positive, ang mga susunod na kwentong inyong mapapakinggan ay mula sa Holy Week Compilation Playlist, now streaming non-stop. Hello Mahigit isang taon na ang nakalipas ngunit sariwa pa rin sa alaala ni Belinda ang pagkamatay ng kaisa-isang anak na si Loren. Araw-araw niyang hawak at yakap-yakap ang litrato nito habang tinatanaw ang masasaya nilang nakaraan ng anak. Kinahasa ito ng dalawang lalaki na magkapatid. Ang isa roon ay naging nobyo ng anak niya. Nagkamali siya sa pagkakakilala sa lalaking iyon dahil sa kabila ng maamo nitong imahe ay may itinatago palang kulo sa loob. Nakatira lamang sila sa isang lugar na malayo sa sibilisasyon. Sa kabila ng kahirapan ay pilit iniaho ni Belinda sa hirap ang anak para lang makapag-aral ito ng kolehiyo sa Maynila. Nagpakahirap siya sa pagpasok sa iba't ibang trabaho para lang makapagpadala rito ng mga gastusin at pangmatrikula roon. Si Loren naman ay nangungupahan lang sa isang boarding house kung saan kasama nga niya sa iisang bubong ang naging nobyong si Aljur. Akala ni Belinda, kapag sa Maynila nakapagtapos ng kolehiyo si Loren ay magiging maganda ang buhay nito. Hindi niya inakalang ito pa pala ang magiging katapusan ng kanyang anak. Hinintay lang niya ang pagdating ng Semana Santa para makaganti sa dalawang lalaking iyon na sina Aljur, ang nobyo ng kanyang anak at ang kapatid nitong si Aljon. Wala na siyang balita sa dalawa. Hindi na rin niya alam kung saan nakatira ang mga ito. Kaya ngayong Semana Santa ay muli niyang magagamit ang kapangyarihan para makaganti sa dalawang lalaking sumira sa buhay ng kanyang anak. Simula noong lunes hanggang Huwebes Santo ay nag-ipon ng lakas si Belinda sa pamamagitan ng pag-meditate sa itaas ng bundok habang umuusal ng taimtim na dasal. Sa loob din ng mga araw na iyon ay wala siyang ibang kinakain kundi sinabawang kangkong bilang pag-aayuno. Pagsapit ng Biyernes Santo ay buo ng muli ang kanyang kapangyarihan. Nakaipon na siya ng sapat na lakas para magawa ang binabalak ng kanyang isip. Pagpatak ng alas tres ng hapon ay sinarado niya ang mga pinto at bintana ng kanyang bahay at pagkatapos ay nagkulong sa kanyang silid. Hinakot niya ang lahat ng mga gamit sa kwarto at saka inilipat pansamantala sa sala at kusina. Nang mabakante na ang buong kwarto ay naglagay siya ng silya sa gitna. Sarado na rin ang mga pinto at bintana balot na balot na ng dilim ang buong paligid ng bahay. Nang makasigurong tahimik na ang kapaligiran, ay umupo na siya sa silya at paulit-ulit na huminga ng malalim. Oras na ng kanyang paghihiganti. Si Belinda ay galing sa angka ng mga magkukusim ang magkukusim ay kabilang sa kultura ng mga kapampangan na marahil ay limot na rin ang karamihan ngayon. Ang mga magkukusim ay may kakayahang ilabas ang kanilang kaluluwa para mangulam sa malalayong lugar. Tulad ng mangkukulam at mambabarang, nakapagbibigay din ng sakit o sumpa ang magkukusim sa mga tao ngunit iba ang paraan nila sa paggawa nito gamit ang pagpapalabas ng kaluluwa o astral projection kung tawagin sa Ingles. Nagagawa nilang matukoy ang kinaroroonan ng biktima kahit saang lugar pa ito magpunta. Kapag nakalabas kasi ang isang kaluluwa sa katawan nito, nagkakaroon ito ng kakayahang libutin ang bawat sulok ng mundo, kabilang narito ang kalawakan at ang ibang dimensyon mas madaling nakikita ng magkukusim ang kanyang biktima sa ganoong paraan. Ang paraan para gumaling ang biktima sa kulam ng magkukusim ay kailangang mahanap ang katawan nito at mapatay o hindi kaya'y masunog habang hindi pa nakakabalik dito ang kaluluwa nito. Iyon lang ang tanging paraan para mapuksa ang magkukusim at tuluyang gumaling ang kanyang biktima. Iyon ang dahilan kaya mas makapangyarihan ang magkukusim kesa sa mangkukulam o mambabarang. Dahil walang albularyo ang pwedeng makapagbigay ng lunas sa mga biktima nito. Isang paraan lang talaga ang makapagpapagaling sa kanila at iyon ay ang matuntun nila ang kinaroroonan ng katawan ng magkukusim at ito ay kailangang sunugin. Nang mablangko na ni Belinda ang kanyang isip ay sinimula na niya ang proseso sa pagpapalabas ng sarili niyang kaluluwa sa katawan. Ang prosesong ginawa niya ay katulad lang din sa kung paano ginagawa ang astral projection. Ang pinagkaiba lang ay dapat nakaupo siya habang ginagawa ito. Gamit ang naipong enerhiya sa loob ng ilang araw na pagdarasal sa taas ng bundok Unti-unti rin niyang nailalabas sa katawan ang sariling kaluluwa at habang ginagawa niya iyon ay nakaramdam siya ng matinding vibration sa buong katawan. Nang tuluyan nang makalabas ang kanyang kaluluwa ay nagsimula na siyang gumala sa paligid para hanapin ang kinaroroonan ng dalawang lalaking nang halay sa kanyang anak. Habang naglalakbay ang kanyang kaluluwa ay naiwan naman sa loob ng silid ang patay niyang katawan habang nakaupo sa silya. Dahil isang kaluluwa lamang si Belinda, nagawa niyang lumipad sa kalawakan at pinagmasdan mula roon ang bilog ng mundo. Sa mapa ng Pilipinas ay pinagmasdan niyang mabuti ang galaw ng bawat kulay na nabuo sa kanyang paningin. Iyon mismo ang kulay ng mga tao sa bansa. Lahat ng mga ito ay nasa kulay asul ang magiging kulay naman ng bibiktimahin ng isang magkukusim ay pula. Hinanap niya ang dalawang kulay pula sa mapa at natagpuan niya ito sa bandang gitna. Muli siyang bumaba sa mundo at sinundan ang galaw ng dalawang kulay pula. Habang papalapit ng papalapit ay unti-unti nang lumalawak sa kanyang paningin ang kabuuan sa loob ng mundo. Dinala siya nito sa isang lugar sa Bohol nandoon na pala ngayon ang dalawang lalaking target niya. Laking tuwa ni Belinda nang makita niya ito sa isang malaking bahay sa Tagbilaran. Doon niya nasilayan kung gaano na pala kayaman sina Aljur at Aljon. Palpak talaga ang sistema ng hostisya sa Pilipinas. Maraming mga nakakalusot na masasamang loob basta may pera gaya ng magkapatid na yun. Kitang kita ni Belinda sa kulay ng dalawa ang itinatagong kulo ng mga ito. Iyon ang kulo na nag-udyok sa kanila para gahasain si Loren noon. Pinasok niya ang bahay at pinagmasda ng dalawa na magkasamang naglalaro ng computer game sa kwarto. Sa kalagitnaan ng paglalaro ay biglang napahinto si Aljur. Bro, Naramdaman mo yun? Yung alin naman? Parang uminit yata yung paligid. E check mo nga yung aircon kung gumagana. Tangi, gumagana yan kanina pa nga nakasindi eh. Ano bang init ang sinasabi mo dyan? Eh ang presko-presko nga eh. Hindi bro, mainit talaga promise. Ramdam na ramdam ko sa balat ko. Oh. Sabi ni Aljur na walang kamalay-malay na nakayakap na pala sa kanya ang kaluluwa ni Belinda. Bumitaw rin agad dito si Belinda at sunod namang niyakap si Aljon. Bigla ring nag-iba ang pakiramdam ng lalaki. Bro, parang uminit nga. Ngayon ko lang naramdaman. Weh, sure ka ba bro? Ako kasi presko na uli pakiramdam ko ngayon eh. Ewan ko pero parang ang init ng balat ko. Napalingon pa si Aldon sa aircon para makasiguradong nakasindi ito. Labis-labis ang pagtataka ng dalawa sa nangyayari sa kanila. Lingid sa kanilang kaalaman ay may ginagawa ng ritual si Belinda sa likuran nila. Gamit ang isip ni Belinda, ini-imagine nito na may hawak siyang kutsilyo Pagmulat niya ng mata ay may kutsilyo na nga sa kamay niya. Hiniwa niya ang iba't ibang bahagi ng katawan ng magkapatid hanggang sa dumanak ang pulang likido sa kwarto ng dalawa. Sa realidad ay normal naman ang balat ng dalawa pero nagsimula na silang makaramdam ng tila pagkirot sa kanilang balat. Pakiramdam nila'y parang may matulis na bagay na sumusugat sa kanila Pagsapit ng gabi ay doon pa lamang lumitaw sa katawan ni na Aljur at Aljon ang ginawa sa kanila ni Belinda. Gulat na gulat ang dalawa nang makita ang malalaking hiwa sa kanilang mga balat at hindi nila napigilan ang pagtulo ng sariwang pulang likido mula roon. Nagsisisigaw sila at napatakbo sa kanilang mga magulang. Pati ang ama at ina nila ay labis ding nasindak nang makita ang mga sugat nila sa katawan na habang tumatagal ay lalong lumalaki. Mangiyak-ngiyak na ang kanilang ina habang ang ama naman nila ay halos hindi malaman ang gagawin sa labis na pagkataranta. Tuwang-tuwa naman sa isang tabi si Belinda habang pinagmamasda ng paghihirap ng dalawa. Hanggang sa may naisip siyang panibago. Gamit ang isip ay inimagine naman niya ng pagdarami-raming mga gagamba na nabuo sa loob ng katawan ng dalawa. Sa mga oras namang iyon ay dinala na ng mag-asawa sa ospital ang magkapatid. Maging ang mga doktor ay gulat na gulat sa walang patid na paglaki ng sugat ni na Aljur at Aljon sa iba't ibang bahagi pa ng kani-kanilang katawan. Bago pa sila makagawa ng aksyon ay may nangyari na namang kababalaghan. Mula sa malalaking sugat nila ay may nagsilabas ang mga gagamba. Napalundag ang lahat sa emergency room nang kumalat sa sahig ang mga gagambang iyon. Labis-labis ang hilakbot ng mag-asawa habang pinagmamasdan ang naghihingalo nilang mga anak sa kakaibang sakit na dumapo sa mga ito. Bago pa nakapagbigay ng lunas ang mga doktor ay tuluyan ng binawian ng buhay ang magkapatid. Tila't ang mga matang nalagutan sila ng hininga. Tuluyang bumigay ang kanilang katawan sa dami ng dugong nawala sa kanila. Dagdag pa ang mga gagambang halos umubos sa kanilang mga lamang loob. Nang iembalsamuhin na nga ang dalawang bangkay, nagulat din ang embalsamador nang makitang puro buto na lang ang laman ng katawan nila at halos wala ng lamang loob. Ang nangyari kina Aljur at Aljon ay naging malaking usapan sa buong ospital walang makapagsabi kung ano ang nangyari sa dalawa. Kinulam ba sila o binarang o pareho? Sadyang napakahirap ipaliwanag. Walang makapagbigay ng konkretong sagot. Ganap ang kaligayahan ni Belinda matapos mapagtagumpayan ang paghihiganti sa dalawang lalaking umaslang sa kanyang anak. Nang gabi ring iyon ay muli na siyang nagbalik sa kanyang tirahan. Pagpasok sa silid ay nakita niya ang sariling bangkay na nakaupo pa rin sa silya. Inupuan din niya ito at ginamit ang natitirang lakas para makapasok muli sa sariling katawan. Ilang sandali pa muli siyang nakaramdam ng matinding vibration na halos magpasakit sa buong pakiramdam niya. Nang tuluyang makabalik si Belinda sa kanyang katawan ay pawis na pawis siya habang sumasakit ang kanyang buong katawan. Tapos na ang misyon ng magkukusim. Agad siyang naglatag ng banig sa sahig at doon nagpahiga. Ubus na ang enerhiyang inipon niya sa pagdarasal sa taas ng bundok magagamit na lamang muli niya ang kapangyarihan sa susunod na Semana Santa kung saan mas lumalakas ang puwersa ng kadiliman lalo na sa pagsapit ng Biyernes Santo. Tumagilid ng paghiga si Belinda sa kamuling pinagmasda ng litrato ng kanyang anak. Pagdakay winika niya. Sa wakas anak, naipaghiganti na rin kita. Kita Mga solid HTV positive, ang mga susunod na kwentong inyong mapapakinggan ay mula sa Holy Week Compilation Playlist, now streaming non-stop. Hilakbot Bumasag sa katahimikan ng hating gabi ang matatandang umaawit ng pabasa. Nabulabog ang ilan sa mga natutulog at ayaw na silang dalawin ng antok matapos marinig ang awit. Kabilang na si Henaro sa mga nagising. Iritang-irita siya sa boses ng mga matatandang animoy lasing kung kumanta. Wala na nga sa tono, parang nakabatak pa. Gabing-gabi na. Wala pa ba silang balak matulog? Napakamot ulo siya sabay lingon sa ina. Oh, bakit para nakakita kayo ng multo dyan, Nay? Kitang kita ang takot sa anyo ng ina niyang si Lilibeth. <sighs> Nagbalik na naman sila. Uh, sinong sila, Nay? Uh, bakit kilala mo ba yung mga yon? Bumangon ito sa kama at sinarado ang mga bintana kapag narinig mo ang mga boses nila, lalo na kapag nasa labas ka. Lumayo ka kaagad. Huwag na huwag kang lilingon kahit saan. Delikado sila. Uh, uh, bakit naman po? At saka ano bang meron sa kanila? Tuwing sasapit ang mahal na araw ay laging nagbabalik ang mga boses na yan dito. Kanta lang sila ng kanta pero hindi mo sila makikita kahit saan mo hanapin. Hindi sila nagpapakita sa mata ng mga tao maliban na lang kapag nangangailangan na sila ng bagong alay. Nakuha ng kwentong iyon ang atensyon ni Henaro kung kaya't Ibig po bang sabihin yun? Mga engkanto sila? O kaya maligno, ganun? Parang ganun na nga anak. Hayaan mo, bukas ay ikikwento ko lahat sa iyo. Marami ka pang dapat malaman tungkol dito sa atin. Palibhasay ngayon lang nakauwi si Henaro sa probinsya nila. Lumaki kasi siya sa Maynila kaya natural lang na sarado pa ang isip niya pagdating sa ganitong bagay. Kinabukasan nga ay ikwento lahat sa kanya ng ina ang mga kababalaghang naganap sa probinsya nila. Kabilang na nga rito ang mga aswang na gumagala sa gabi mga engkantong naninirahan sa ilog, ang mga taong ahas na di umano'y nakatira daw sa malalaking kakahuyan at ang umaawit na matatanda sa gabi tuwing mahal na araw. Sa dami na mga nangyari sa kanilang lugar ay nasanay na lamang ang mga tao rito at alam na rin nila kung paano iiwasan ang mga ito. Natakot si Henaro pero agad ding tumagos sa kabilang tenga niya ang kwento ng kanyang ina. Pagkalabas ng bahay ay nakalimutan agad niya ang mga paalala at ang babala ng kanyang ina. Huwebes Santo pa lang naman kaya pwede pang lumabas at gumala. Ang totoo, wala naman talaga siyang sinusunod na kahit na anumang pamahiin sa Semana Santa kahit noong nasa Maynila pa siya. Hindi siya relihiyosong tao Pinagdududahan nga rin niya ang existence ng langit at impyerno. Kung ide-describe niya ang sarili sa isang salita, malamang ay isa siyang agnostic. Sa kanyang paglalakad, nadaanan niya ang isang grupong nagbebenta ng kakaibang mga puon at ribulto ng mga santong hindi niya kilala. Iba-iba ang hugis at katawan ng mga ito pero pare-pareho ang itsura. Pang-uusisa niya sa mga ito. Ano pong ibinebenta niyo? Ah, ito ba? Siya si Alibugar, ang nag-iisa naming Panginoon. Ang Panginoong lumikha sa ating lahat. Nawirtuhan si Henaro sa sagot ng babaeng iyon. Iniwan na lang niya ito at nagtungo sa iba pang direksyon. Doon ay nadaanan naman niya ang kakahuyang sinasabi ng nanay niya na pinamumugaran daw ng taong ahas. Tunay nga bang may taong ahas doon? Ano naman kaya ang itsura nito kung sakali? Katulad kaya ito ng sinasabi nilang taong ahas sa Robinson's Mall? Ang daming katanungan na pumasok sa isip niya. Sinubukan niyang pasukin ang naturang kakahuyan at bago pa man siya makatapak doon ay bigla na siyang sinigawan ng isang aling nagtitinda ng prutas sa tabi. Hoy! Ano gagawin mo dyan? Alam mo bang delikado dyan? Napalingon siya rito at ang tanong, Bakit naman po? Ano bang meron dito? Saglit na iniwan ng ali ang pwesto at lumapit sa kanya. May taong ahas na nakatira dito. Kadalasan ay mga dayo ang nabibiktima niya dahil sa katulad mong pasok ng pasok sa kung saan saan. Eh pero tiga rito naman po ako eh. Tiga dito po talaga ako. Hindi nga lang po ako dito lumaki pero nakatira ang mga magulang ko dito. Ngayon lang po ako nakauwi rito sa amin. Ay kahit na dahil bago ka palang dito, hindi ka pa rin dapat nagpupunta sa mga lugar na pinagbabawal puntahan. Eh, sorry naman po kung ganun. Eh, hindi ko naman po kasi alam na bawal din pala puntahan to eh. Wala kasing nakalagay din na warning sign. Kaya sana next time maglagay na rin sila ng karatula dyan para alam ko kung ano yung bawal puntahan. Abay piloso po kang bata ka ano? Sino ba yung nanay mo? Ah, sige na po, uuwi na lang po ako. Pagwawakas ni Henaro sa usapan. Wala na siyang panahon para makipagtalo sa Ali kung kaya't iniwan na lamang niya ito roon. Kung lumingon lang sana siya, nakita pa sana niya ang sumunod na eksena. Biglang umahon sa lupa ang taong ahas at hinablot pababa ang ali. Mabilis itong nilamon ng lupa at hindi na nagawang sumigaw pa. Sadyang mapanganib ang lugar na iyon. Matagal nang ipinagbabawal ang pagdaan sa kakahuyang iyon lalo na kung walang kasama dahil madalas umaatake ang taong ahas sa mga tao o mga dayong mag-isa lang na naglalakad doon. Hinihila nito pababa sa lupa ang biktima at doon kakainin. Umuwi na nga lang talaga si Henaro dahil wala na rin naman talaga siyang magawa sa labas. Ang daming mga shop na nakasara ngayon doon kaya halos wala rin siyang mapuntahan. Kung ngayon nga ay inaatake na siya ng pagkainip, paano pa kaya bukas ng Biyernes Santo kung saan bawal na talagang lumabas? Lagi pa namang bilin sa kanya ng ina na huwag lumabas sa araw na iyon dahil patay ang Diyos at maraming aksidente o kamalasan ang maaaring mangyari sa paligid. Pagsapit nga ng Biyernes Santo, Nagkulong na lang sa kwarto si Henaro at pinagtyagaan ang mga programang madalas ipalabas sa telebisyon tuwing Good Friday. Inabot ng gabi si Henaro sa pagbababad sa telebisyon at bigla na lang pumasok sa kwarto ang ina at idinadaing ang sakit ng tiyan nito. Magpapahinga lang ako sandali anak ha. Sumumpong na naman kasi yung tiyan ko. Humiga ito sa kama niya at doon nagpahinga. Matagal na nitong iniinda ang pananakit ng tiyan noon pa man. Hindi nawala ang sakit ng tiyan ni Lilibeth hanggang sa pagpatak ng alas 10 ng gabi. Nag-alala na si Henaro. Nagpaalam siya sa ina para bumili ng gamot sa labas pero hindi siya nito pinayagan. Sabi pa nito, Anak, bawal lumabas ngayon. Abay, delikado. delikado. Baka kung ano pang panganib yung naghihintay sa iyo roon. Eh pero mas mapanganib kung titiisin mo lang yung sakit na yan, Nay. Kailangan nyo nang uminom ng gamot kahit pansamantala lang. Ayaw sana talaga ni Lilibeth na lumabas ang anak pero dahil patindi pa ng patindi ang sakit niya sa tiyan ay hindi na niya ito pinigilan sa huli. Lumabas nga ng bahay si Henaro para bumili ng gamot sa butika sa bayan. Inabot siya ng mahigit sampung minuto bago nakarating doon. Habang naglalakad naman siya pa uwi, muli niyang narinig sa paligid ang matatandang umaawit ng pabasa. Nakakapangilabot ang boses ng mga ito. Hindi niya alam kung pabasa ng pasyon pa ba ang kinakanta nila o nagsasagawa na ng ritual. Ritual. Kahit saan siya lumingon ay wala naman siyang makitang lugar o mga taong kumakanta. Napakatahimik ng buong paligid. Medyo madilim na rin dahil sira ang ilaw sa mga poste. Malinaw na siya lang ang talagang nag-iisa doon. Binilisan na lang niya ang paglalakad. Ayaw sana niyang maniwala sa mga ganito pero aminado siyang tinatablan na rin siya ng takot. Habang tumatagal ay palakas pa ng palakas ang mga boses. Para bang malapit na siya sa kinaroroonan ng mga ito. Dinig pa niya ang pag-echo ng mikropono pati ang instrumental background sound nila na ginagamit sa pagkanta. Nang madaanan niya ang malaking waiting shed sa tabi ng daan, nagsimulang kumabog ang dibdib niya ng masilayan ang matatandang nakaluhod habang sabay-sabay na umaawit ng pabasa. Pabasa. Sa harap nila ay makikita ang duguang lalaking nakapako sa malaking krus. Nasindak si Henaro sa nasaksihan. Hindi iyon pangkaraniwang lalaki. Puno ng mga pulang ugat ang katawan nito, nagbabaga ang mga mata at may mabalasik na anyo. Para bang isa itong adik na ginagaya si Kristo Jesus sa krus. Ang sama ng titig sa kanya ng lalaking nakapako sa krus. Kasabay noon ang paggalaw ng matatanda at sabay-sabay ding lumingon sa kanya. Laking gulat niya dahil walang mata ang mga ito at mapuputla rin ang kaanyuan. Kumaripas siya ng takbo. Hindi pa man siya nakakalayo ay bigla nang yumanig ang paligid at nagkaroon ng bungkal sa lupa. Umahon mula roon ang nilalang na ang kaanyuan ay hating tao at hating ahas. Nanlaki ang mga mata ni Henaro. Ito na kaya ang taong ahas na sinasabi ng mga naninirahan doon? Ang sinasabing naglalagi sa kakahuyan? Bago pa man siya makagawa ng aksyon, nilingkis na siya ng nilalang na ito at dinala pabalik sa grupo ng matatandang umaawit ng pabasa. Tumayo mula sa pagkakaluhod ang mga ito at lumapit sa kanya at uwi ka pa ng isa. May bago na naman tayong alay! Sa sobrang takot ay hindi na nakapagsalita si Henaro. Hindi na niya namalaya ng pagpatak ng kanyang mga luha. Wika ng isang matanda na naroroon sa kanya. Ikaw lang ang nakakakita sa amin ngayon. Ibig sabihin ay ihanda mo ang iyong sarili. May dalawang bagay ka lang na pagpipilian. Pagpipilian ito ay kung gusto mong maging alay o maging kabilang namin. Ang pangalawang matanda naman ang humarap sa kanya at nagsalita rin. Kapag pinili mong maging alay, kukunin namin ang iyong katawang lupa at mamamatay ka. Pero ang kagandahan dito ay diretso naman sa langit ang iyong kaluluwa. Kapag naman pinili mong maging kabilang ng aming samahan, hindi ka namin papatayin pero magiging miyembro ka na ng aming relihiyon. Sa oras na mangyari yun, dapat mong kalimutan ang Diyos mo, pati na ang lahat ng mahal mo sa buhay. Ang kagandahan naman dito ay mabubuhay ka at hindi matutulad sa ibang tao rito na naging alay lang. Kaya ano, mamili ka. Mamili ka. Hindi pa rin makapagsalita si Henaro. Kahit alin sa dalawa ang piliin niya, siya pa rin ang magiging dehado sa huli. Pero ano nga ba ang mas magiging matimbang para sa kanya? Ang mamatay na pero sa langit mapupunta? O ang mabuhay na magiging kasapi ng kasamaan? Gusto naman talaga niya sa langit pero hindi pa siya handang mamatay. Hindi rin sa ganitong paraan. Basta ang nais lang niya ay makatakas at makalayo sa mga nilalang na ito. O, o, wala akong pipiliin sa dalawang yan. Sa wakas ay nakapagsalita na rin siya. Bigla siyang binitiwa ng taong ahas at muli itong pumailalim sa lupa. Hinawakan naman siya ng mga matatandang nakaitim na belo at inilapit sa lalaking nakapako sa krus. Panginoong Alipugar, narito ang panibagong handog namin sa inyo. Ayaw niyang pumili, kaya kayo na po ang bahalang magbigay ng hatol sa kanya. Lumingon muli sa kanya ang lalaki at bumuka ang bibig nito. Laking gulat niya na biglang humaba ang dila nito at kumapit pa sa pisngi niya. Tumulo pa roon ang malapot nitong laway. Tumawa ang mahiwagang lalaki. Napakalalim ng tinig nito. Animoy nila lang na nagmula sa kailaliman ng kuweba. Nalalasahan ko ang pagkatao ng lalaking ito. May pagdududa sa kanyang isip tungkol sa relihiyon at Panginoong kinikilala niya. Kaya ibig sabihin ay hindi ganap na buo ang kanyang pananampalataya sa Diyos. Diyos Ganitong mga tao ang gusto kong mapabilang sa atin. Hindi niyo siya gagawing alay. Nais ko maging miyembro siya ng ating samahan. Lumuhod ang mga matatanda at nagbigay pugay sa kanilang Panginoon. Nagbigay na ng hato ng Panginoong Alipugar. Alipugar at sinabayan nila ito ng nakaririnding awit na may pagkakahawig sa tono ng pabasa sa kanilang lugar. Hindi. Hindi ako papayag na maging kaisa ninyo. Paglalakas loob ni Henaro. Pero tinawanan lang siya ng mga ito. Muling nagsalita ang lalaking nakapako sa krus. Krus. Tawagin si Bugarok at dalhin ang lalaking ito sa ilong upang mabinyagan. Muling umahon sa lupa ang taong ahas na nagngangalang Bugarok at muli siyang nilingkis. Dinala siya nito sa ilog kung saan maraming nalulunod sa paniniwalang may mga engkanto raw na naninirahan doon. Magsigising kayo mga akta. Binyagan niyo ang taong ito na magiging kasapi na rin natin ngayong gabing ito Napaiyak na lamang si Henaro na magsilitawan sa tubig ang mga nilalang na kung tawagin ay agta. Sila ang mga maligno na nagbibinyag sa mga katulad niyang hinatulan para maging miyembro ng samahan na iyon. Hinagis siya ng taong ahas sa ilog. Pagbagsak niya sa tubig ay agad siyang hinila pa ilalim ng mga agta. Hindi siya makahinga. Pasikip ng pasikip ang dibdib niya hanggang sa hindi na niya namalayan ang oras. Sayang at huli na bago pa natuklasan ni Henaro ang lihim ng lugar na iyon. Tuwing sasapit ang Biyernes Santo kung saan patay ang Diyos ay doon naman nagsisilabasan sa kanilang mga lungga ang iba't ibang nilalang at elementong kabilang sa samahang tinatawag na alibugon. Ang mga miyembro ng samahang ito ay walang hangad kundi ang gumawa ng masama at magparami lamang ng miyembro. Dahil paubos na ang kanilang angkan sa modernong panahon, napilitan na rin silang kumuha ng mga tao para maging miyembro ng kanilang grupo. Kung gaano katagal walang malay si Henaro ay hindi na rin niya alam. Nagising na lamang siyang basang-basa ang katawan habang nasa tabi ng ilog Nagtaka siya kung paano pa siya nakaahon doon sapagkat ang natatandaan niyang huli ay nilunod siya kanina ng mga agta. Sa kanyang paggising ay may napansin siya sa kanyang katawan. Ilang sandali pa, naging pula ang kulay ng mga mata niya at hindi na niya napigilan ang sarili. Umuwi siya ng bahay. Nakita niya ang inang idinadaing pa rin ang tiyan nito sa sala ay palihim siyang nagpalit ng anyo bilang isang malaking bulas na aso. Pinasok niya ang silid ng ina at walang awa itong nilapa. Si Henaro ay kabilang nasa grupo ng alibugon. Ginawa siyang aswang ng mga ito sa pamamagitan ng pagbinyag sa kanya sa kailaliman ng ilog kanina. Wala na ring ibang tumatakbo sa isip niya kundi ang mga utos ni Panginoong Alibugar na ikalat ang kasamaan sa sanlibutan at magparami ng kanilang miyembro. Kinabukasan, Sabado de Gloria, kasama ni Henaro sa gilid ng daan ang grupo ng mga taong nagbibenta ng kakaibang puon at ribulto ng mga santong hindi kinikilala sa simbahang katolika. Ang mga taong iyon ay katulad niyang hinatulan din para maging miyembro ng alibugon. Tuwing gabi ay nagpapalit sila ng anyo bilang aswang. Sa umaga naman ay nagbebenta sila ng mga puon na hango sa wangis ng kanilang Panginoon. Muli na namang nadagdagan ng miyembro ng samahang alibugon na lalo pang lumalawak tuwing sasapit ang Biyernes Santo. Iyon ang buong katotohanang hindi alam ng mga tigaroon na mangyayari sa sinumang mahulog sa patibong ng mga matatandang umaawit ng pabasa tuwing gabi. Mga solid HTV positive, ang mga susunod na kwentong inyong mapapakinggan ay mula sa Holy Week Compilation Playlist, now streaming non-stop. Hilakbot Sa baryo ng Silangan, matatagpuan ang isinumpang rebulto ni Upa Kafra. Ito ang sinaunang Panginoon na sinasamba ng mga tigaroon noong unang panahon. Ang rebulto ay kulay ginto at gawa sa mamahaling materyal. May malaking korona si Upa Kafra na hugis bituin. Apat ang kamay mahahaba ang mga daliri, tatlo ang mga mata, at may isa pang ulo sa dibdib na kakambal naman ito. Isa siya sa mga sinaunang bathala na sinasamba noon ng mga Pilipino bago pa man magkaroon ng Kristyanismo sa bansa. Nang sakupin ng mga Kastila ang Pilipinas, kabilang ang baryo silangan sa mga naimpluensyahang sumapi sa relihiyong Kristyanismo. Dahil sa kalupitan ng mga Kastilang dumayo noon sa naturang baryo, ay napilitan ang lahat na magpalit ng relihiyon at pananampalataya. Wala nang sumasamba kay Upa Kafra sa panahong iyon. Wala na rin kumikilala sa kanya bilang Panginoon at mula nang lumaganap ang Kristyanismo sa bansa ay tuluyan nang nabura sa mundo ang lahat ng pangaral niya. Ang mga bagay na sinusunod ng tao ngayon ay ang mga pangaral ng Kristyanismo at kabilang na naroon ang Ten Commandments. Tila nagalit yata ang bathalang ito kaya mula ng talikuran siya ng mga tao, biglang nagkaroon ng mapanganib na sumpa ang kaisa-isang ribulto niya sa baryo Silangan. Iyon na lamang ang natitirang ala-ala niya sa lugar na iyon. Marami na ang nagtangkang wasakin nito pero lahat sila'y patay na ngayon. Sino man ang umawak sa ribulto ay sasapitin ang malagim na kamatayan. Iyon ang dahilan kaya hindi maalis-alis sa lugar na iyon ang rebulto ng dating bathala dahil wala na ring naglalakas loob na lumapit dito. Nalalapit na ang Semana Santa. Iyon na rin ang huling duty ni Cindy sa trabaho bago sumapit ang holiday break nila. Iyon na lang ang hinihintay niya para makapagpahinga. Sukang-suka na siya sa fast food restaurant na iyon dahil toxic na ang environment. Madalas din siyang pag-initan ng boss nila sa hindi niya malamang dahilan. Isang customer ang umorder ng Coke float sa kanya. Dahil sa sobrang pagod ay hindi na niya namalayang tubig ang nailagay niya sa baso at ito ang nilagyan ng ice cream sa ibabaw. Galit na galit tuloy ang customer pagkakita sa float na in-order nito. Coke float ang kinuha ko hindi water float. Sigaw sa kanya ng masungit na babae. Napayuko na lamang siya habang palihim siyang tinatawanan ng mga katrabaho. Humingi ng tawad dito ang manager nila. Pagkatapos ng pangyayari ay sinita naman siya ng manager sa loob ng opisina. Lagi ka nalang palpak, Cindy. This is the 100th time na may nagalit na namang customer dahil sa'yo. Sorry po, Sir Gilbert. Pasensya na po talaga. Hindi ko naman po sinasadya eh. Oo, alam kong hindi mo sinasadya pero hindi ka rin nag-iisip. Lagi kang walang focus. Nasisira tuloy yung pangalan ng restaurant dahil sa'yo. Hindi na nakakain si Cindy hanggang sa matapos ang duty niya. Sa sermon pa lang ng manager ay nabusog na siya agad. Umuwi tuloy siyang mabigat ang kalooban dahil sa nagawang kapalpakan. Mabuti na lang at iyon na ang huling pasok nila dahil holiday na. Isang linggo na siyang makakapagpahinga sa trabahong wala nang idinudulot na mabuti sa kanya. Matagal na niyang nais mag-resign doon ngunit hindi niya magawa. Bukod kasi sa siya ang breadwinner sa pamilya nila, wala pa rin siyang mahanap na ibang paglilipatang trabaho. Kaya kahit hirap na hirap na sa kalagayan doon ay kailangan niyang magtiis. Buti na lang at ibinigay pa rin sa kanya ang sahod niya ng araw na yun. Habang pauwi ay may motor na humarang sa kanyang dinadaanan bigla siya nitong tinutukan ng baril at pagkatapos ay, Hoy, ibigay mo ang wallet at ang cellphone mo kung ayaw mong sumabog ang ulo mo ha. Wala nang nagawa si Cindy nang kunin sa kanya ng holdapper ang pera at cellphone niya. Pati ang kasiyasiyang sahod niya para sa buwang iyon ay natangay ng masamang loob. Napaluhod na lang sa lupa si Cindy habang humahagulgol ng iyak. Labis-labis na kamalasan ang dinanas niya ng araw na yun. Samantala, sa isang kakahuyan kung saan nakatayo ang malaking rebulto ni Upa Kafra ay may lumapit dito na tatlong lalaking nakaitim. Sabi ng isa, Sigurado ka? Ito na yun? Sagot naman ng kausap. Oo, yan na mismo yun. Kitang kita mo naman ang kulay. Gintong-ginto. Kumikinang. Nakatitiyak ako. Malaki ang halaga niyan. Eh, pero teka, di ba may sumparaw yan? Pakli ng pangatlo. Tss, panahon pa ni Kupong-Kupong yung kasabihan na yun. Ang mabuti pa, bilisan nyo at tulungan nyo na ako rito binuhat ng tatlong lalaki ang rebulto. Medyo nahirapan pa sila noong una ngunit sa huli ay matagumpay rin nila itong nabuhat. Hindi pa man nakakalayo ang tatlo ay bigla na silang napahinto at nabitiwan ang rebultong hawak-hawak. Bumagsak pa ito sa lupa at sila naman ay biglang nanigas ang katawan at hindi malaman kung bakit hindi na sila makagalaw. Ilang sandali pa Unti-unting naging abo ang katawan ng tatlong lalaki hanggang sa tangayin ng hangin. Wala nang makakaalam na nag-exist sila sa mundo. Bahagi na lang sila ngayon ng mga natuyong abo sa lupa. Tulad ng iba pang mga humawak noon sa ribulto ay naging abo na rin sila ngayon. Samantala, ang ribulto naman ay biglang nagbalik sa dati nitong pwesto. Sa labas pa lang ng gate ay nakita agad ni Cindy ang inang nakababad sa sugal. Dismayado ito matapos matalo sa sugal pero nang makita siya ay naglaho agad ang init ng ulo nito at pagkatapos ay lumapit sa kanya. Diyos ko po, Cindy! Mabuti na lang at nakauwi ka na. Ay, kanina pa kita hinihintay. tatlong beses na akong natalo rito. Halika, at asa na yung sweldo mo? Kailangan ko makabawi. Bilis! Hindi alam ni Cindy kung ano ang sasabihin kilala niya kung paano magalit ang kanyang ina. Siguradong ipapahiya na naman siya nito sa mga kapitbahay. Ma, ma sorry po. Aba, at bakit? Bakit ano nangyari? Eh, bilisan mo naman dyan at mag-uumpisa na kami uli doon. Eh, eh, mana hold up po kasi ako kanina. Kinuha po yung lahat ng pera ko pati po yung cellphone ko. Wala na pong natira sa akin kahit piso. Piso maluha-luha niyang tugon. Mabilis namang tumalim ang mga mata ng nanay niya. Bumalasik agad ang mukha nito at minura siya ng pagkalutong-lutong. Pagkatapos ay, Iyon na nga lang ang hinihintay ko para makasali ako ulit rito tapos ipapahold up mo lang. Ay, nuknukan ka talaga ng katangahan. Sinabunutan siya ng ina at nginudngud pa sa lupa ang kanyang muka. Pinalilibutan na sila ngayon ng mga kapitbahay. Halos wala nang mukhang maihaharap si Cindy sa mga ito. Pagkatapos siyang maltratuhin at lait-laitin ng sariling ina sa harap ng maraming tao, ay napatakbo na lamang si Cindy sa loob. Nagkulong siya sa kanyang silid at doon ibinuhos ang rumaragasang luha. Sunod-sunod na ang kamalasang dumating sa buhay niya. Simula pagkabata ay lagi na siyang binubugbog at minamaltrato ng ina. Ang tatay lang niya ang tanging kakampi niya noon pero pumanaw naman ito dalawang taon na ang nakalilipas dahil sa sakit sa puso. Dumagdag pa ang toxic na environment sa trabaho niya, ang pambubuli sa kanya ng mga katrabaho at idagdag mo pa ang tagilid na pakikitungo sa kanya ng manager. Ipinanganak yata siya para maghirap ng ganito. Hindi na niya kaya. Kung kaya't kinabukasan din, pinuntahan niya sa kakahuyan ang kinaroroonan ng rebulto ni Upa Kafra. Batid niyang namamatay at nagiging abo ang sinumang humawak dito. Pero may mga sabi-sabi noon na ang tumanggap at kumilala raw kay Upa Kafra bilang kanilang Panginoon ay hindi tatablan ng sumpa, bagkus ay makatatanggap pa ng gantimpala. Lalo na tuwing Semana Santa ay higit pa raw na lumalakas ang sumpa ng rebultong iyon. Dobleng panganib ang ibibigay nito sa sinumang humawak dito at dobleng gantimpala rin ang ibibigay nito sa sinumang sumamba rito. Huwebes Santo pa lang ng araw na iyon pero bakas na bakas na sa itsura ng rebulto ang sumpa nitong nang aakit ng tao para humawak dito. Tuwing sasapit kasi ang mahal na araw ay sadyang kumikinang lalo ang rebulto para kontrolin ang isip ng sinumang mapalapit doon. Iyon ang dahilan kaya marami pa rin itong nabibiktima kahit alam na alam ng marami ang sumpang daladala nito. Lumuhod si Cindy sa harap ng rebulto habang patuloy sa pag-iyak. Wala na siyang ganang mabuhay pa. Kung anuman ang mangyayari sa kanya ay tanggap na niya at handa na rin siyang talikuran ang pagiging katoliko. Kung totoo ka man, sana matulungan mo ako. Sawang-sawa na ako sa pangaapi sa akin ng mga tao pati na yung sarili kong ina. Ina. Tulungan mo akong lumakas. Ayoko na ng ganitong buhay. Lumapit pa si Cindy sa ribulto at bumulong dito ng Tinatanggap na kita bilang Panginoon ko. Upa Kafra. Pagkasabi noon ay dahan-dahan niyang hinawakan ng ribulto. Naghintay siya ng ilang minuto. Ngunit lumipas na lamang ang kalahating oras ay hindi pa rin siya nagiging abo. Mukhang tinanggap na siya ng rebulto bilang bago nitong tigasunod. Wala siyang naramdamang kakaiba sa katawan niya. Nasaan na kaya ang gantimpalang sinasabi ng iba na makukuha ng mga taong sumampalataya rito? Umuwi na rin agad si Cindy. Pagka uwi pa nga lang niya ay sermon na naman ang ina niya ang sumalubong sa kanya. Kanya Hoy ikaw, saan ka ba nagpunta? Kanina pa kita hinahanap. Pumunta ka ngayon kay Bombay at mangutang ka ng 10,000. At pansusugal ko yan mamaya. Bilisan mo! Tama na po. Sawang-sawa na ako sa trato ninyo sa akin. Sa inyo na lang lagi napupunta ang sweldo ko tapos nilalaspag nyo lang sa mga sugal ninyo hindi nakapagpigil si Cindy sa bugso ng kanyang damdamin. Nasampal tuloy siya ng kanyang ina at kasabay noon ang isang malutong na mura na naman galing sa bunganga nito. Ganyan ka na ba talaga? sumasagot-sagot ka na ngayon ha? At pagkatapos ay sinakal siya nito at halos imudmod sa dingding ang muka. Ilang sandali pa, bigla na lang napahinto ang nanay niya. Pagkaharap ni Cindy, Laking gulat niya nang makita ang unti-unting pagkatunaw ng balat nito. Sindak na sindak siya nang maging abo ang buong katawan ng kanyang ina at kumalat sa lupa. Hindi siya makapaniwalang iyon ang gantimpalang ibinigay sa kanya ng rebulto ni Upa Kafra bilang kapalit ng pananampalataya nito sa kanya. Noong una ay nakonsensya si Cindy sa ginawa niya sa ina pero nang maisip niya ang mga kalupitang ginawa nito sa kanya buhat nung kanyang pagkabata ay binawi rin niya agad ang pagsisisi. Wika pa niya habang nakatitig sa abo ng ina. <laughs> Bagay sa inyo yan. Tila bigla na lang nagbago ang takbo ng isip niya mula nang ibigay niya ang kanyang buong kalooban kay Upa Kafra. Wala nang ibang nasa isip niya ngayon kundi ang gumanti sa lahat ng nang api sa kanya. Para lumakas palalo ang kapangyarihan ay binalikan niya sa gubat ang rebulto ni Upa Kafra at nag-alay pa ito ng dasal. Sa buong linggo ng Semana Santa ay wala siyang ginawa kundi ang magayuno at mamanata sa Panginoong iyon. Kaya naman nang magtapos na ang mahal na araw at balik trabaho na muli siya, sinubukan niya sa kanilang manager ang kasumpa-sumpa niyang kapangyarihan. Sa loob ng opisina ay binati niya ito at nakipagkamay pa. Nangunot naman ang noo ng manager habang nagkakamayan silang dalawa. May problema ba, Cindy? May kailangan ka, no? Ngunit hindi sumagot si Cindy. Naghintay lang siya ng ilang sandali habang nakatitig pa rin sa manager. Ganoon na lamang ang pagkabigla niya nang unti-unti ring nanigas ang katawan ng lalaki hanggang sa maging abo ito. Sambit ni Cindy. <laughs> Iyan ang bagay sa'yo. Ginamit ni Cindy ang gantimpalang ibinigay ng rebulto ni Upak Kafra para makaganti sa mga taong nang api sa kanya. Hinawakan niya ang mga ito hanggang sa maging abo. Ang dating mabait na Cindy ay tuluyan na ring nilamon ng tukso ngayon. Wala na siyang ibang inisip kundi ang gumanti ng gumanti sa kapwa. Isa rin iyon sa mga pangaral ni Upa Kafra noon na kapag nagkasala sa iyo ang isang tao, dapat mo itong paghigantihan ng higit pa sa ginawa nito. Ginugol ni Cindy ang buong buhay sa paghihiganti sa bawat mga taong nagkakaroon ng kasalanan sa kanya gamit ang kapangyarihang ipinagkaloob sa kanya ng ribulto tuwing sumasapit ang Semana Santa. Maghapong nagdadasal at namamanata sa harap ng rebulto si Cindy bilang tanda ng pananalig nito kay Upa Kafra. Sa pagdaan ng maraming panahon ay nagkaroon na rin siya ng mga kasama roon. Tulad niya ay mga taong nakaranas din ng hirap sa buhay at wala ng ibang masandalan kaya napilitang kumagat sa tukso ng demonyo Marami na silang sumasamba ngayon kay Upa Kafra at unti-unti nang nabubuhay ang relihiyon na ginawa noon ng naturang bathala. Ang Kafra Religion. Mga tao na ang tanging misyon ay gumanti ng gumanti sa lahat ng nagkakasala sa kanila. araw ng Biyernes Santo taong 2025. Tumagsa ang mga deboto ni Upa Kafra sa kanyang ribulto habang nag-aalay ng taimtim na dasal. Habang nakapikit at nakaluhod ang lahat, ay hindi nila namalayan ang unti-unting pagngiti ng ribulto. Mga Solid HTV Positive, ang mga susunod na kwentong inyong mapapakinggan ay mula sa Holy Week Compilation Playlist. Now streaming non-stop. Hilakbot. Nagising na lang si Melissa na nakagapos na siya sa isang sulok kasama ang dalawa pang babae na tulad niya ay hubot-hubad din at nakatali sa kinaroroonan. Tatlo silang bihag sa madilim at masukal na silid na iyon hindi naman sila magkakakilala pero nagawa pa rin nilang magkausap-usap. <sighs> ano kayang gagawin nila sa atin? Mangiyak-ngiyak na tanong ng isang babae na nagpakilala bilang Nicole. hindi ko alam. <laughs> Wala din akong alam. Basta nagising na lang ako kahapon nandito na ako. Tapos kaninang umaga, kayo naman ang dinala rito. Sagot ng isa pang babae na nagngangalang Fiona. Makakalabas pa ba kaya tayo ng buhay rito? Nawawalan na ng pag-asa si Melissa. Awang-awa siya sa kanilang tatlo roon. Bukod sa wala na silang saplot sa katawan ay bakas na bakas din sa kanilang muka ang mga pasa. Halatang tumanas sila ng matinding bugbog bago ipinasok doon. Hindi natin kailangan sumuko. Dapat magtulungan na lang tayong tatlo para makatakas dito. Wika ni Fiona. E, e, pero paano? Nakita eh, e, mo nakagapos tayo. Wala na tayong laban sa anumang panganib na naghihintay sa atin. Halos hindi na tumigil sa pag-iyak si Nicole buhat ng magising. Muling tugon ni Fiona. Alam kong mahirap pero wag lang kayong mawala ng pag-asa. Habang wala pa sila, kailangan na natin magtano kung paano makakalabas dito. Teka, maiba nga muna ako. Tiga saan nga pala kayo? At saka paano kayo napadpad dito? Pinukot ako ng mga sindikato noon habang naglalakad ako pa uwi sa amin. Tapos pinenta nila ako sa mga taong namamahala sa lugar na to. Eh, hindi ko nga kabisado to eh. Basta ang alam ko malayong malayo na ito sa amin. Nag-uunahan pa ang mga luha ni Nicole habang nagkikwento. Ako naman mas masaklap. Ginawa akong pambayad utang ng mga umampon sa akin sa mga taong namamahala rin dito. Hindi ako makapaniwalang kaya nilang gawin yun sa akin. Hindi Larawan ng pagkagalit si Fiona habang nagbabalik tanaw sa nakaraan. E, e, ikaw ba? Paano ka napunta rito? Hindi agad nakasagot si Melissa. Naglalakbay din ang isip niya sa nakaraan kung saan nagsimula ang lahat. May boyfriend ako noon. Napakabait niya sa akin. Binigay niya ang lahat ng mga kaya niya para mapasaya ako. Pero dahil nga hindi siya mayaman, ay agad din ako nawalan ng gana sa kanya noong makatagpo ako ng isang lalaki na tunay na mayaman at may sariling sasakyan. Pero hindi ko inakala paglalaroan lang pala ako ng hayop na yun. Pagkatapos niya akong halayin, eh dito niya na ako dinala. Ang huling pagkakarinig ko pa nga noon ay kakilala niya yung mga tao rito. Napakawalang hiya niya. Hindi na mamalaya ni Melissa ang pagpatak ng kanyang luha habang nagsasalita. Kung alam lang niyang ganito ang mangyayari ay hindi na sana siya nagpatukso sa yaman at kapangyarihan ng lalaking yun. Labis-labis pa rin ang kanyang pagsisisi dahil iniwan na lang niyang bigla sa ere ang nauna niyang nobyo na tunay na nagmamahal sa kanya kahit nasa ganong estado. Pamumutol na tanong ni Fiona. Pwede bang malaman kung ano yung pangalan ng lalaki nagdala sa'yo rito? Henry ang pangalan niya. Eh yung sinasabi mong boyfriend na iniwan mo, ano naman yung pangalan niya? Tanong muli ni Fiona. Fiona. Siya naman si Marlo. So, ano lang gagawin natin? Paano tayo tatakas dito? Pakli ni Nicole sa usapan. Marami mga gamit sa paligid. Maghanap tayo ng pwede nating ipantanggal sa mga tali sa kamay natin. Mungkahi ni Melissa. Naghanap nga sila ng mga gamit doon na pwede nilang ipangkala sa lubid na nakatali sa kanilang mga kamay. Pero biglang nagbukas ang pinto. Iniluwa noon ang apat na lalaking nakauniforme at nakasuot ng itim na kapa. Dumagundong ang dibdib nilang tatlo at nagsimulang sumigaw. Nagsiksikan pa sila sa isa't isa upang takpan ang hubot-hubad nilang katawan. Panunuksong sabi sa kanila ng lalaki na may hiwa pa sa kilay. Kahit anong gawin nyo, hindi na kayo makakalabas dito. <laughs> Tanggapin nyo na lang ang nalalabing mga oras ninyo sa mundo. Inilabas sila ng apat na lalaki sa silid na iyon at dinala sa harap ng altar kung saan makikita ang isang matabang lalaking nakabihis na pangpari. Nagulat sila nang makita ang mga taong nakaupo sa gitna at tila taimtim pang nagdarasal. Doon lang nila napagtanto na nasa loob sila ng isang simbahan. Pero kakaiba ang simbahan na iyon. Sa halip na mga puon ng mga santo at Panginoong Heso Kristo ang makikita ay puro rebulto ng demonyo at alagad ni Satanas ang nakadisplay sa paligid. Bulong ni Melissa habang pinagmamasdan ng kabuuan ng simbahan. Diyos ko! Anong klaseng lugar to? Hindi lang iyon simbahan ng mga demonyo. Pati ang mga taong nasa loob ay pawang baliktad din ng krus at relihiyon. Napaisip tuloy si Melissa kung mga satanista ba ang mga ito o isang kulto. Iginapos silang muli ng apat na lalaki sa tatlong bangko na nasa gitna ng altar. Doon ay nilapitan sila ng matabang pari na nagpakilala sa pangalang Father Mateo. Siguro'y batid na ninyo kung nasaan kayo, di ba? Wika ng pari sa kanila. Nandito kayo sa aming simbahan kung saan ipinagdiriwang namin ang Biyernes Santo. Ang araw kung kailan mamamatay si Jesus at muling kakalat ang lagim sa paligid. <laughs> at humalakhak pa ito ng pagkalakas-lakas na ikinairita ng tatlong babae. Doon lang natuklasan ni na Melissa na ang simbahang iyon ay pinamumunuan pala ng mga aswang. Ang mga nagsisimba rin doon ay pawang mga aswang din. Matatagpuan ang simbahan ng Agorson sa isang liblib na lugar sa Pampanga na malayo sa Kabihasnan. Sa sobrang layo noon, kahit makalabas pa sila sa mismong simbahan ay tiyak wala rin silang matatakasan dahil lahat ng tao sa baryo na iyon ay pawang mga aswang. Ang Semana Santa ay isa sa mahahalagang selebrasyon ng mga aswang sa baryo Agorson. Tuwing sasapit ito ay nagtatayo sila sa labas ng mga rebulto at monumento ni Satanas bilang pagkilala rito. Pagsapit naman ng alas tres ng hapon, eksaktong Biyernes Santo ay nagkakaroon sila roon ng isang oras na misa kung saan tatalakayin nila ang talambuhay ni Satanas at sa huli ay pagsasaluhan nila ang mga bagong alay na birhen para kainin. Sa Sabado de Gloria naman ay gagala sa iba't ibang lugar ang mga tiga-agorson para maghanap ng sarili nilang mabibiktima. Pwedeng buntis, bata, bata, tambay o kaya'y pulubi. Basta nasa labas ng kanilang lugar. Dahil patay ang Diyos sa mga araw na ito, nagagawa nilang magpalit ng anyo kahit umaga nang hindi nasusunog o namamatay. Mas makapangyarihan sila at mas mapanganib. Pagdating naman ng linggo o araw ng pagkabuhay kung saan muling mangingibabaw ang liwanag doon lamang nababawasan ang kapangyarihan ng mga tigaroon kaya manunumbalik na lamang sila sa normal. Hindi na sila makakapagpalit ng anyo sa umaga dahil sa gabi na lang nila iyon pwedeng magawa. Pagpatak ng alas tres ay tumunog na ang kampana ng simbahan. Kumpleto na ang mga tao sa loob at magsisimula na rin ang misa. Wika ng pari sa harap ng altar. Sa ngalan ng Panginoong Lucifer, bigyan nyo kami ng karagdagang lakas kapangyarihan upang mapagtagumpayan ang selebrasyon para sa araw na ito. At sumagot naman ang lahat ng mga naroroon ng Amen. Sina Melissa, Fiona at Nicole ay nanginginig na lamang sa kanilang kinauupuan. Umurong na ang mga dila nila dahil sa labis na hilakbot at hindi nila magawang sumigaw. Nangingilabot sila sa bawat kaganapan sa loob ng simbahang iyon at halos hindi nila masikmura ang mga taong naroroon at sumasamba kay Satanas. Pagkatapos ng dasal ay saglit na naupo ang mga tao habang nagbabasa ang pari sa isang bersyon ng Bibliyang isinulat di umano ni Satanas. Ilang sandali pa ay muli silang nagsitayuan at sabay-sabay pang umawit. Bumalik sa pag-upo nagsermon ng pari at muling tumayo para umawit. Ang mga senaryo sa misang iyon ay may kaunting pagkakahalintulad sa misa ng mga totoong kristyano. Ang pinagkaiba lang ay si Satanas ang kinikilala nilang Panginoon at tungkol din sa kanya ang pagsambang ginagawa roon. Maya-maya ay nagsidatingan na ang mga lalaking nakauniforming itim. Itim sila ang mga sakristan sa simbahang iyon. Nahati ang pangkat nila sa tatlo at may mga hawak na malaking baso. Umila ang mga tao roon at isa-isa silang sinusubuan ng dinukot na mata na galing mismo sa tao. At hindi lang yun. May pinapainom din sa kanilang dugo na galing din sa pangkaraniwang tao na dinukot at dinala din nila doon bilang alay. Sa huling bahagi ng misa ay muling nagkantahan ng mga tao at sinabayan ito ng mabilis na panalangin sa huling bahagi. Ilang sandali pa, biglang nagsalita ang pari. Ngayong tapos na ang misa, maaari na nating pagpistahan ang tatlong alay na nasa harapan ko ngayon. At sabay turo ng pari kina Melissa. Dumagundong ang kanilang mga dibdib. Doon ay sinabi ng pari na sila ang magiging alay para sa misang yun. Taon-taon ay kumukuha sila ng mga babaeng birhen para maging alay sa misa ng Biyernes Santo. Pero madalas ay kinukuha na nila ang serbisyo ng mga sindikato at masasamang loob para magdala ng birhen doon. At ang kapalit, isang milyong piso lang naman kada isang babae. Sindak na sindak sina Melissa sa mga sumunod na pangyayari. Sabay-sabay na nagpalit ng anyo ang mga tao roon. Ang iba sa kanila ay naging mabangis na hayop habang ang iba ay naging dambuhalang aso at ang iba naman ay nananatiling tao pero may mga pangil at matutulis na kuko. Muling nagsumigaw at umiyak si Nicole dahil sa takot. Sinenyasan pa siya ni na Melissa at Fiona na huwag lumikha ng ingay at baka lalong uminit ang dugo ng mga nilalang doon. Ang pari sa kanilang harapan ay naging dambuhalang gorilya na mas mabalasik ang anyo. Ang mga sakrista naman ay naging malakabayo ang ulo at tinubuan pa ng makakapal na balahibo sa katawan. Napapikit na lang si Melissa. Hindi niya masikmura ang lahat ng kanyang nakikita. Si Fiona naman ay mangiyak-ngiyak habang pinagmamasdan ang mga ito habang si Nicole ay patuloy sa pagpalahaw at pagmamakaawa. Unang nilapitan ng mga sakristan si Nicole. Kinala siya mula sa pagkakagapos sa kapinagtulungang buhatin at ibinaba sa mga tao. Nagkagulo naman ang mga tao sa simbahan. Ibinatungan nila ang mga upuan sa gilid para mas lumuwag ang kanilang pwesto. Nang ilapag sa malamig na sahig si Nicole ay mabilis siyang pinagpistahan ng mga aswang. Halos bumaliktad ang sikmura ni na Melissa at Fiona habang nilalapa ng mga nilalang ang katawan ni Nicole. Hindi nagtagal ay unti-unti ring humina ang pagsigaw at pag-iyak ni Nicole. Iyon ang mga oras na binawian na siya ng buhay sa dami ng dugo at lamang loob na nawala sa kanya. Halos kalansay na lang niya ang natira. Sa labis na gutom ng mga tao roon ay mabilis nilang naubos ang kanyang katawan. Sumunod na nilapitan ng mga sakristan si Fiona at siya naman ang dinala sa baba. Nawala ang lahat ng tapang niya sa katawan at tulad ni Nicole ay humagulgol din siya na parang bagong silang na sanggol. Walang patid na paghagulgol. Sinimulan siyang balatan ng mga aswang hanggang sa lumitaw ang buto niya sa iba't ibang bahagi ng katawan. Patuloy pa rin siya sa pagpalahaw. Para siyang hayop na kinakatay at pinapahirapan sa tindi ng kanyang sigaw. Dinukot ng isa ang kanyang mga mata at halos manginig sa sakit ang buong katawan niya. Ang isa naman ay dinukot ang kanyang dila. Nabawasan ang pagsigaw niya dahil sa pagkawala nito. Hindi na rin nakatiis ang isa ura-uradang dinukot ang puso niya. Doon tuluyang binawian ng buhay si Fiona habang tumutulo pa ang sariwang pulang likido sa sisidlan ng kanyang mga mata. Sunod-sunod na ang paglapa sa kanya ng mga aswang. Binutas ng kanyang tiyan, hinati sa dalawa ang kanyang katawan at pinag-agawa ng bawat lamang loob na bumulwak sa sahig. Mabilis na naubos ang kanyang dugo at laman at halos kalansay na lang din ang natira sa kanya na pinagtsagaan pa rin kainin ng ilang masisibang aswang. Nang maubos na nila ang katawan ni Fiona ay mabilis na lumingon sa kanya ang mga sakristan. Dito mas lalong tumagundong ang puso ni Melissa. Nagsimula na rin siyang magsisisigaw at magmakaawa. Halos umalingaw-ngaw sa buong simbahan ang kanyang sigaw at pagtangis. Nagsimula na siyang kalaga ng mga sakristan bago pa siya tuluyang mabuhat ng mga ito. Isang malakas na pagsabog ang biglang naganap sa gitna ng mga tao. Nagulat ang mga sakristan at nabitiwan nila ang kaninay buhat-buhat na babae. Pati si Melissa ay gulat na gulat din sa nangyari. May mga bombang humagis at napunta sa loob. Ilang sandali pa ay lumikha ang mga iyon ng matinding pagsabog na lumagas sa mga aswang na naroroon. Mabuti na lang at hindi tinamaan dito ang kanilang pari na si Father Mateo. Agad itong inalalayan ng mga sakristan at pabilis nilang nilisan ng altar. Si Melissa na lang ang natira doon. Larawan siya ng pagkasindak at pagtataka. Ilang sandali pa, nakarinig siya ng pamilyar na boses. Melissa! Paglingon niya sa pinagmula ng tinig, bumungad sa kanya si Marlo kasama ang ilang mga pulis, sundalo at alagad ng simbahan. Sa kabila ng matinding pagsabog ay may ilan pang mga aswang ang nabuhay at nagtangkang lumaban. Ginamitan sila ng holy water ng mga kasamahan ni Marlo kaya agad din silang nalusaw. Hindi rin kinaya ng iba pang mga aswang ang mga baril at armas ng mga pulis at sundalo kaya tuluyan nga silang naubos lahat. Mahigpit na yumakap si Melissa kay Marlo nang magtagpo sila. <laughs> Marlo, pa- pa- paano? bakit? Halos hindi makapagsalita ng tuwid ang babae sa labis na hilakbot. Huwag ka mag-alala mahal ko. Ligtas ka na. Noong malaman kong si Henry ang lalaking ipinagpalit mo sa akin, lalo ako nag-alala sa iyo. Kilalang kilala namin lahat ang buong pagkatao ni Henry. Isa siya sa mga leader ng mayayamang sindikato na nagdadala ng alay rito taon-taon. Malaki rin ang ibinabayad sa kanya ng mga tiga rito. Hindi ko lang tumasabi sa iyo dati dahil alam kong hindi ka rin maniniwala. Lahat ng mga babaeng niligawan ni Henry ay dito niya dinadala para gawing alay at kabilang ka na ron. Mahabang salaysay sa kanya ni Marlo. Marlo, I'm so sorry. Sorry sa lahat. Sor... At marahang tinakpan ng lalaki ang kanyang bibig sabay sabing, Huwag ka na humingi ng tawad sa akin, Melissa. Huwag ka mag-alala. Hindi ako galit sa'yo. Hindi kahit ipinagpalit po ako noon kay Henry. Nagkaroon pa ako ng pagkakataong mapatunayan muli ang sarili ko sa iyo dahil alam ko ang buong pagkatao ng lalaking yun. Sigurado akong dito ka rin niya dadalhin kaya agad akong humingi ng tulong kina father pati sa tatay kong sundalo. Lahat sila tinulungan ako para lang mapuksa ang mga aswang dito. Napayakap na lang ng mahigpit si Melissa sa lalaki. Thank you Marlo. Marlo. Tawarin mo ako sa lahat ng nagawa ko sa iyo. I promise na mula ngayon, hindi hindi na tayo magkakahiwalay. Naging ganap ang kasiyahan ni Marlo nang marinig ang mga sinabing iyon ni Melissa. Masaya nilang winasak at nilisan ng simbahang iyon, ang Agorson Church na simbahan ng mga aswang. Samantala, sa di kalayuan ay nakatanaw sina Father Mateo kasama ang kanyang mga sakristan. Pinapanood nila kung paano wasakin ng mga taong iyon ang sagrado nilang simbahan. Galit na wika tuloy ng pari. Sige lang, magpakasaya lang kayo. Nasira niyo man ang aming selebrasyon ngayong Biyernes Santo pero ipinapangako ko naman sa lahat ng mga kababayan kong nasawi na bukas na bukas din ay kayo naman ang wawasakin namin. Lumingon si Father Mateo sa isang sakrista na nagngangalang Ramil. Bumiyahe ka sa probinsya. Ibalita mo sa ating mga kalahi ang nangyari sa lugar na ito. Ito ang gusto ko, dalhin mo silang lahat dito dahil bukas magkakaroon tayo ng malaking pagsakop sa lupain ng mga tao. Mga solid HDV positive, ang mga susunod na kwentong inyong mapapakinggan ay mula sa Holy Week Compilation Playlist. Now streaming non-stop. Hilakbot. Nalungkot ang lahat sa pagkamatay ni Marco Villanueva. Minahal siya ng marami dahil sa kapangyarihan niyang magpagaling ng malulubhang karamdaman. Siya rin ang nilalapitan ng mga taong namatayan ng mahal sa buhay para muling buhayin ang taong yun. Oo, bumubuhay rin siya ng mga patay. Diyos nga kung siya'y ituring pa ng mga tiga roon. Kaya nga sa lugar nila, wala nang naniniwala sa mga doktor. Wala nang nagpapagamot sa mga ospital at siya lagi ang nilalapitan kapag sila'y may karamdaman. Nalulugi na nga rin ang ilang mga punerarya doon dahil tuwing may namamatay ay binubuhay rin ito ni Marco Villanueva. Noong nabubuhay pa siya, marami ang nagtatanong. Saan ba niya nakuha ang kapangyarihang taglay niya? Ang sagot niya lamang lagi ay isa raw siya sa mga napili para magkaroon ng ganoong kakayahan. Kailangan daw niyang gamitin sa maraming tao ang biyayang ipinagkaloob sa kanya habang siya'y nabubuhay pa. Bihira lang daw sa mga tao ang nagkakaroon ng ganitong kapangyarihan na galing mismo sa Diyos. Kaya napakapalad daw niya dahil isa siya sa mga napili para tumulong sa mga nangangailangan. Sa katunayan, marami nang natulungan si Marco Villanueva. Hindi na mabilang ang mga taong napagaling niya pati ang mga patay na kanyang binuhay. Kaya sa unang araw ng kanyang lamay ay dinagsa ng tao ang lugar kung saan siya nakaburol. Ang masaklap nga lang, inabutan pa siya ng kamatayan sa mismong Semana Santa. Kaya sa halip na ginugunita ng mga tao, ang talambuhay ni Heso Kristo ay kay Marco Villanueva nakatuon ang atensyon nilang lahat ngayon. Niwala na ngang nagpapabasa, nag-aayuno at namamanata sa buong lugar. Lahat ay nagluluksa at nagbabantay sa burol ni Marco. kabilang si Marites sa mga pinagaling noon ni Marco. Nagkaroon siya ng stage 4 na cancer. Bilang na lang dapat ang oras niya sa mundo pero dahil sa matandang ito ay biglang nawala ang malubha niyang sakit. For the first time in the history kung maituturing ang pagkawala ng stage 4 cancer ni Marites. Nakaratay na rin siya noon sa ospital pero mula nang dinasalan at hinawakan siya ni Marco Isang araw lang ang lumipas ay bigla na lamang siyang gumaling at nanumbalik ang kanyang dating lakas na animoy hindi dinapuan ng malubhang sakit. Kahit ang mga doktor ay hindi rin makapaniwala sa nangyaring milagro. Umiiyak ngayon si Marites sa harap ng kabaong ni Marco. Ni hindi nga niya kadugo ito pero kung magluksa siya ay parang asawa niya ang nawala. Paano na lang kami ngayong wala ka na? Sino na lang malalapitan ng mga tao rito? Bakit ganun? Bakit kung sino pa yung nakakatulong sa kapwa ay sila pa yung maagang nawawala? Bakit kinuha ka pa ng Diyos sa amin, Marco? Bakit? Tumatangis na wika ni Marites. Inawat pa nga siya ng anak dahil muntikan pa nga niyang mapatakan ng luha ang kabaong. Isang matandang babae naman ang dumating at humagulgol din sa harap ng kabaong. Emilia ang ngalan nito. Dati na siyang hindi makalakad dahil sa kanyang pilay at katandaan. Sinusubuan na lang din siya ng pagkain noon sa higaan pero mula nang siya'y haplusin ni Marco ay biglang nanumbalik ang sigla ng kanyang katawan Ipinatapon na nga niya ang wheelchair niya ngayon dahil mas malakas pa siyang maglakad kesa sa mga apo niyang tatamad-tamad. Napakabait mong tao, Marco. Akala ko hindi na ako makakalakad muli dahil sa aking edad pero dahil sa iyo ay nalibot ko pang muli ang mga lugar na nais kong puntahan ngayon. Pakiramdam ko nga hindi pa ako 99 dahil sa lakas ng katawan ko. Pero bakit iho? Iho? Bakit kailangan mong mawala sa mundo? Isang lalaki rin ang lumapit sa kabaong ni Marco at umiyak. Naalala pa niya kung paano siya nasawi sa isang aksidente noon. Pero nagulat na lang siya dahil muli siyang nagising. Doon lang niya nalaman na ginamot pala siya ng taong ito kaya muling nanumbalik ang daloy ng kanyang buhay. Wika niya. Maraming salamat sa ibinigay niyong pangalawang buhay sa akin. Kung hindi dahil sa inyo, malamang mag-iisang dekada na akong patay ngayon. Habang nag-iiyakan sa harap ng kabaong ang ilang mga taong pinagaling at pinuhay ni Marco, nagbubulong-bulungan naman sa tabi ang ilang mga taong napadaan lang doon dahil sa kanilang kuryosidad. Tanong ni Will sa mga kasama. Uy, Paano ba namatay ang taong yan? Eh namatay na raw dahil sa katandaan. Piruin mo, umabot pa siya ng 102 years old? <laughs> Mapapasana all ka na lang talaga. <laughs> Sagot naman ni Faith. Nakakapagtaka ano? Nagagawa niya pagalingin tas buhayin ng ibang tao pero hindi niya nagawang buhayin yung sarili niya. Alam mo para sa akin normal lang naman yun. Parang katulad din yan ng mga manghuhula. Nahuhulaan nila yung kapalaran ng ibang tao pero hindi nila kayang hulaan yung sarili nila. Pagsingit naman ni Lynn sa usapan. Dagdag pa niya. Pero alam mo, nagtataka lang din ako. Bakit parang sobra-sobra naman yata yung pagsamba ng mga tao sa matandang yan? Ah, to be honest ha, hindi ko talaga naramdaman yung diwa ng Holy Week ngayon dahil sa kanya. Halos lahat kasi ng tao rito, eh siya na yung inaasikaso, imbes na si Jesus Christ. Iyon nga rin ang ipinagtataka ng ilang mga tigaroon na hindi malapit kay Marco. Bakit ba puring-puri ang mga tao rito? Karamihan nga roon ay pawang nawawala na ang loob sa Panginoong Diyos at maging sa simbahang katolika kay Marco Villanueva na sila palaging lumalapit at humihingi ng tulong o biyaya. Kapag nga may mga estudyanteng dadaan sa board exam, sa kanya lagi humihingi ng basbas para makapasa. Sino ba naman ang mahihiwagaan doon? Ano kaya ang tumatakbo sa isip ng mga ito para sambahin ng ganoon ang isang tao lamang? Pagsapit ng Huwebes Santo lalo pang dumagsa ang mga dumalaw sa burol ni Marco Villanueva. Ang isa sa kanila ay nag-alay pa ng mamahaling bulaklak at ipunesto sa harap ng kabaong nito. Hindi sila nang hinayang na gumastos ng malaki para lang sa mga bulaklak na kanilang ibinigay dahil kung tutuusin, kulang pa raw ito sa halaga ng buhay na ibinigay sa kanila ng matanda matapos sila nitong mapagaling. Isa si Brian sa mga namamahala sa burol habang nag-aabot siya ng merienda sa mga bisita, wala sa loob na napalingon siya sa kabaong. Laking gulat na lamang niya nang makita si Marco Villanueva. Nakatayo sa harap ng kabaong nito habang suot ang huling damit nito bago namatay. Para bang pinagmamasdan nito ang sariling lamay. Sa dami ng mga taong nagdadaan ay agad din iyong nawala sa paningin ni Brian. Nangunot tuloy ang noo niya. Sa kanyang sarili ay sinisigurado niya kung totoo ba ang kanyang nakita. Yung tipong nagpakita si Marco sa sarili niyang burol. Kinabukasan naman ng Biyernes Santo. Nakasilip muli si Marites sa kabaong habang iniiyakan ng nakahimlay na matanda. Ganun na lamang ang pagkasindak niya nang makitang kumurap-kurap ang dalawang mata ni Marco sa loob ng kanyang kabaong. Para bang nais nitong dumilat. Nagtawag pa ng ilang tao si Marites para ipakita ang nangyayari. Pati sila ay gulat na gulat din ang masilayan ng kumukurap na mata ng matanda. Nagkumpulan ng mga tao sa harap ng kabaong. Kinakailangan pa silang awati ng mga gwardya upang hindi matumba ang kabaong sa kinatatayuan nito. Kumalat ang balita tungkol doon. Naniwala ang marami na isa raw iyong milagro na ginawa ni Marco Villanueva. Bagamat walang nakakaalam kung ano ang ibig nitong ipahiwatig, ay naniwala pa rin ng marami na swerte ang daladala nito sa kanya. Sabado de Gloria Huling araw ng burol ni Marco. Medyo kumonte ang tao sa pagkakataong iyon dahil nagsiuwian muna ang iba para magpahinga sa kanilang tahanan. Hindi na kasi sila umalis doon simula noong unang gabi ng lamay. At sa araw na iyon, isang milagro muli ang ginawa ng bangkay sa loob. Nagulat na lamang ang mga tao nang makitang nakangiti na ang patay sa kinahihimlayan nito. Dati ay wala itong ekspresyon sa muka pero ngayon ay halatang halata ang pagbabago ng hugis ng mga labi nito kaya nagmukha itong nakangiti. Dahil na naman doon ay muling naniwala ang marami na isa itong panibagong swerte na darating sa kanilang buhay. Marahil ay sumisimbolo raw ng kasaganahan at mahabang buhay ang ngiting iyon ni Marco Villanueva. Pagdating naman ng linggo o ang araw ng muling pagkabuhay, dumagsa muli ang mga tao sa burol ng matanda. Halos sinakop nila ang buong daan habang ito'y inihahatid sa huling hantungan. Dumami rin ang mga umiiyak kahit hindi naman nila kadugo ang matanda. Dahil sa dami ng taong sumama sa libing ay wala na tuloy dumalo sa simbahan upang ipagdiwang ang muling pagkabuhay ni Heso Kristo. Maging ang pari at mga alagad ng simbahan ay nagtaka kung bakit inuna pa ng mga tao ang libing ng matandang iyon kesa sa mahalagang araw ng Semana Santa. Nagtampo tuloy ang pari. Sinabi pa nito na maaaring instrumento ng demonyo si Marco Villanueva upang lasunin ang isip ng tao at ilayo ang loob nila sa Diyos. Ayon sa paring ito, ang Diyos lamang daw ang may kakayahang magpagaling sa tao. Kung ang isang tao ay namatay sa sakit nito, paraan lamang daw iyon ng Diyos para pabalikin na ito sa langit. Kung meron naman daw mga taong nakapagpapagaling ng karamdaman o nakapagpapabuhay ng mga patay, ay hindi na raw ito kagustuhan ng Diyos at tiyak, demonyo na ang gumagawa nito. Kaya dapat hindi ninyo sinasamba ang Marco Villanueva na yan dahil isa siyang tuta ni Satanas. Sabi pa ng pari sasama sama ng loob niya sa mga taong hindi dumalo sa simbahan nang mailibing pa nga si Marco Villanueva. Nagulat daw ang mga tao sa sementeryo dahil parang nag-iba ang itsura ng mga ulap sa langit. Tila nagsama-sama raw ang mga ito para makabuo ng isang anyo na kamukha ng matanda. Isa na naman ba ito sa pagmimilagro ni Marco? Isang linggo matapos mailibing ang matanda, ay pinasok ng ilan ng kanyang tahanan sa isang tagong baryo sa kanilang lugar doon na nila natuklasan ang malagim na lihim ng matanda. Sa bahay nito ay nakita nila ang iba't ibang mga kagamitan at instrumento na ginagamit ni Marco Villanueva sa pagsamba sa demonyo. Kalat din sa paligid ang mga larawan ni Satanas at ng iba pang demonyo na pinagkukunan nito ng lakas. Sa silid nito ay nakita nila ang isang pulang libro na naglalaman ng mga ritual na nakasulat pa sa iba't ibang lingwahe. Sa gitnang bahagi niyon ay makikita ang pangalan ng mga taong pinagaling ni Marco Villanueva. Ayon sa kanyang isinulat doon, lahat daw ng mga nakatanggap ng tulong sa kanya ay magiging kampon na rin ng dilim bilang kabayaran sa kapangyarihang ipinagkaloob sa kanya ng demonyo. Ibig sabihin, sa oras na mamatay na ang mga taong pinagaling o binuhay niyang muli noon ay otomatikong sa impyerno mapupunta ang kanilang kaluluwa dahil nakatanggap sila ng tulong o biyaya mula kay Marco Villanueva. Nahati ang mga taong sumasamba sa matanda. Ang iba ay nagalit na sa kanya at nagbagong buhay. Nagsisi sila sa kasalanan at muling nagbalik loob sa Diyos. Diyos ngunit ang iba naman ay nanatili pa rin sa panig ni Marco at patuloy siyang ipinagtatanggol laman sa mga bumabatikos sa kanya. Kabilang narito si Marites na hanggang ngayon ay solido pa rin ang pagmamahal sa matandang nagpagaling sa kanyang cancer noon. Sa mga nagsasabing sumasamba sa kadiliman si Mr. Villanueva, bakit hindi niyo kumustahin yung ilang mga tao dyan na naging kriminal, holdapper, magnanakaw? Lalong-lalo na yung mga korap sa gobyerno. Lahat sila ay pinanganak na kristyano pero puro kasamaan lang ang ginagawa sa mundo. Samantalang si Marco Villanueva, noong nabubuhay siya, marami siyang taong napagaling. Marami siyang mga pinuhay na patay. Marami siyang mga taong nailigtas mula sa kamatayan. Kung sino pa yung sumasamba sa sinasabi nilang kadiliman, siya pa ang maraming nagawa. Kaya nga ako, nawala na rin ako ng loob sa Diyos. Noong mga panahong kailangan ko siya, wala siyang nagawa para pagalingin ang sakit ko. Lalo pa niyang pinalala. Kung hindi dahil kay Mr. Villanueva, hindi ako gagaling. Pati ang matandang si Emilia ay pinagtanggol din si Marco. Sa mga nanghuhusga sa kanya, tanong ko lang sa inyo, may nabalitaan ba kayong krimen na gawa mismo ni Mr. Villanueva? May napatay ba siyang tao? Meron ba siyang pinagsamantalahan na babae? May tinapakan ba siyang mahirap? Di ba wala? Kaya bago niyo sabihing masama siyang tao, tingnan niyo rin muna ang mga sarili ninyo kung may ginagawa rin ba kayong mabuti para sa kapwa ninyo. Mula noon ay nahati na ang opinyon ng mga tao kay Marco Villanueva. Ang iba ay naniniwalang isa pa rin siyang masamang tao kahit marami pa siyang natulungan noon dahil wala nang masasama pa sa pagsamba sa demonyo. Pero ang ilan naman ay sinasabing kahit pumanig man daw siya sa kadiliman, ginamit pa rin niya iyon para makapagdulot ng mabuti sa kapwa. Para sa iba, masama siyang nilalang habang ang ilan naman nananatili pa ring mabuti ang kanyang imahe. Sa bawat panahong nagdaan ay hindi pa rin matapos-tapos ang argumento tungkol sa mga nagawa ni Marco Villanueva sa mundo noong nabubuhay pa siya. Kayo, para sa inyo, naging masama rin ba siya o mabuti.